тий. Алдолоосон амийг минь уучлаарай гэж. <laughs> <laughs> ирлээ. Гулгаад ороод ирлээ. За тэгээ бүгдээрэнд нь одоо сонссон энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Аа бүгдээрэнд нэрүүлэнх аз жаргал <laughs> амьдралд нь те ажилд нь амжилт шууд тэгж эхлэх юм. <laughs> Тэр дуусах гэдэг нас те. За тэгээ сая хоёлаа юу ярьж бөө ярьжсэн те. Үгүй тэгээ одоо нэг Монгол тийм хуурамч бөөнөр их байт юм болоо. Ерөнхийдөө э, янз бүрийн юм нэг э, бүтээцэгтэй тулахаар ингээд аюул болд юм байна шүү дээ. Аюул болно. Тий, одоо нэг хэсэг манах чи юу лээ. Э, дэх үед ч одоо ламдар аяг их байдаг гэсэн тий. Тэрний дараа эдийн засагчд их болсон. Аха. Эдийн засагч чи эдийн засагч мэрэгчлээ болчулж идэг бол миний хөө зүгээр амьдрал чинь баталгаатай гэдэг ус. Яс баахан хуль эдийн засагч нарс. Тэрний дараа зүгээр баахан маркетинг менежер. Аа Би одоо маркетинг шүү дээ. Харин тийм ингээ ажиллах явж байгаа байхгүй. Энд чи комедигаараа хийж байгаа. <laughs> Тэ. Тэгээ тэр хүмүүс сонсдог нь юм юу юу бордуулах вэ гэдгийг мэддэггүй. Өөрийгөө нэг л их борлуулагч. Нэг л их борлуулагч нар. Борлуулах гашаа өөрсдөө борлуулж. <laughs> Өөрсдөө борлуулж чадахгүй. Яаж чад би бас маркетинг менежер шээ. <laughs> Өөрийгөө борлуулж чаддаггүй. Өөрийгөө зарж чадахгүй. Гэсэн чинь саяхан би нэг Twitter дээр зар хардаг бас тийм. Аа camp э, юу гэлэм тэр э, амралтын газар camp дээр э, ногоо арилгагч аав нэг. <laughs> Ногоо арилгагч юу? Тий. Тэгснэ тэгснэ ямар мэрэгчлээ байх хэрэгтэй гэсэн чинь аа бизнесийн чиглэлээр төгссөн. Гол чинь 3.2 зэгшиг те. Нэр юм уу? <laughs> Харин тий. Тэр зор шоглож битсэн байх үү? Магадгүй те. Гэтэ доор нь уцаа битсэн байхыг бодоход. Тэ? <laughs> Ногоо арил. 3.2 голчтой өнөр ногоо арил. Тэгснэ э, ногоо арилгуулж бизнес хийгээс тэ. Айгуу гой гой хүмүүс байна бас тэгээд. Тэгээд тэр ерөнхийдөө бас бөө байна. Айгуу хүн сэт болцод хүнд болцсон. Тэгээд айгүй хүнд болцсон. Одоо тэгэл Тэгээ сая бас тийм хуурамч хүмүүсүүд надад яг одоо чиний барагцаагаар хэдэн хувь байгаа бол одоо 100-ын хэдэн хувь хуурамч. Би ямар бүгдэнтэй нь уулзсан байгаа шүү дээ. Миний таар таардаг асуулт нэг 10-аас бол нэг 7 нь бол заавал хуурамч байдаг шүү дээ. Ямар нэгэн байдлаар хуурамч тийм. Одоо хуурамч гэдэг нь одоо өөр өөр сүнс мүнс ингээ биед нь ороод өөр сүнс ч юм уу те зарим нэг нь өөр сүнс нь ч ордгоо те. Зүгээр хотлоо жүжиглэдэг. Хотлоо жүжиглэдэг те. Нухруу <laughs> нэлч яаж ин хулгаач яг. <laughs> Тэнгүүд яах вэ? Тэнгүүд нь тэнгүүд нь нөгөө нэг төсчээс хүмүүс нь хажууд нь суудаг хүмүүс нь гайхаж байхад. Тэнгүүд нь би бүр үгээр идээд байдаг зүгээр суулгахгүй одоо юу ч юм нөгөө хэд нь өвөө өвөө гэж яриад байдаг бид үгэд хөгшөө гэдэг шин. Аа энэ стан нэрээ ямар балчир байшиг л ярьж байгаа шин. Үн биш гэдгийг мэдчихв чи янз бүр сүултээ үн төвчээр нь баргууд би зам зайлаач яг шин. Өвөө нэг гинт өвөө өвөө гинт би зам зайл. Гой гой юм байна шин. Тэрхтээ юу нөө нэг зарим хүмүүс төр зүгээр ингээд хотлаа зүгээр өөр сүнс мүнс ингээ аваачаад оруулцдаг хэвээр. Харин тийм юм шиг бол зарим нэг хүмүүс тэгээ ороод ирсэн байдаг. Тэгээд э, тэр тэгэхээр сони энэ хүн үхээд тэгээ сүнс нь ингээд өөр хүний бие дахиж орж ирж болж ийн гэсэн үг шүү дээ. Одоо болж ийн гэсэн үг. Ягаад гэвэл одоо юм дэ бөө гэдэг чинь одоо мэдгүй миний ойлгож байгаагаар юу гэхээр тэр хүний бие рүү одоо юм дэ одоо ингээд янз бүрийн одоо сүнс ороход бэлэн болгоод өгдөг. А тэгэнгүүтээ тэргээр нь зөвхөн өөрийнх нь өвөө нь буюу өөрийнх нь удмын хүн орж ирнэ гэсэн зорилготой байт юм байна л да. Яг миний өөр хамаагүй хүн бол орохгүй тий. Хамаагүй хүн орохгүй тий. Яг өөрсдийнх нь онготынх нь өвөөнөр нь орж ирээд тэгээд яг тэр өөрсдийнхээ өр хүүхдийн төлөө ингээ явдаг. Аа тэгтэл зарим хүнийх нь одоо юу ч юм те зүгээр онгоолд уулцсан. Онгоол уулцсан. Онгорхоо зөв моо жолоо шаа. Тэг чи моо жолоо сүсний моо жолоо. <laughs> Зүр <laughs> ямар ч ус орж ирээ зүр биеэр хөтлөж байгаараа явж байгаа л адилхан штэ. Би энэ ашиглачаа. Би энэ ашиглачаа те. Яг л мооч юм байна. Ер нь бол тэгэл <laughs> бөөгийн мууч штэ. Тэгэхээр бас амар энэ те одоо бидний сонь те одоо ингээд бидний биеийн дотор яг бас үзүүлчихсэн л та. Тэр хүний биеийн дотор шал өөр хүн ороод ирцэн. Зүгээр л яг өөр хүн болчих. Тэвэр яг те. Тийм одоо тэгээд өөр байхгүй болчих жоохгүй те. Тэгэхээр яг хүний бие чи одоо юу юм бэ? Зүгээр нэг тийм хүлэн авахч юм уу хаашаа зүгээр нэг батарейг батарейгээс солонгод өөр юм болдог шиг тийм радио юм радио шиг өөр долгион руу холбогдоод ороод ирсэн юм шиг тийм надад л тийг санагдсан харин Тийм. Тэгээд ерөнхийдөө бас яг л тэгж ойлгож болно л да. Одоо нэг юу юм. Э, Гэтэ зөвхөн удмынх нь орж ирд юм уу тийм. Утсыг одоо нэг бидний одоо юу э, биеийг одоо утас гэж үздэг юм бол тийм. Энэ нэтэлээс юм ячаа дараа навангууд э, мобигийн сим хийгээл тийм. <laughs> Дугаар нь өрчигдөг гэсэн. Энэ тийм л санагддээ шүү дээ. Тэгээ тэр дунд нь яг орох хэвээр сим байхад чинь болохгүй байхад нь бүр тийм. Хужаа сим их гэж зэрэж байгаа. <laughs> Хужаа симтэй шээ тийм. Сүүл зөөр нэг янз бүр чип мип хийгээш байгаа шүү дээ тийм юм санагддээ шүү дээ. Тэгэхээр гэхдээ бас нэг би бас нэг асуулт тань л та. Тэр хүмүүс тэр одоо үг дээдсийн сүнс нь одоо хаана үйддэг юм бол одоо тэр сүнснүүд нь одоо ингээ яг хамгийн гол нь яаж одоо бүх юм ингээ харж мараад ч юм уу тийм мэдж э, талтай юмнууд тэрийг зэр нь ойлгохгүй шүү дээ. Тэрний одоо нэг ертөнц нь одоо ямар гэдэг вэ? ертөнц нь ч юм одоо яг ямар ертөнцтэй гэдэг юм бол тийм бид нар одоо ингээ байж байгаа шиг бас нэг өөрсдийн орон зайтай байж гэдэг юм уу эсвэл нэг сонирм тэрийг бол жирийн хүмүүс бол мэдэхгүй шүү дээ. Жирийн хүмүүс мэдэхгүй би ч мэдэхгүй. <laughs> Тэр нь ямар хэдэм бол яг ингээд асуухлаар бол яг адилхан газар байдаг л гэдэг шүү дээ. Нэг адилхан гэдэг яг тоо нэг яг тэрхүү яг одоо дэлхий дээр үү? Дэлхий дээр биш өөр өөр орон зайд орчдөг. Бүр өөр одоо нэг э, dimension гэдэг шиг. Тийм яг нэг өөр нэг иргэншлэн э, цааш өөр орон зай руу шид э, өөр орон зайд байдаг. А тэгтээ сүнс суулгах нь адилхан орон зай биш те. Тус тусын өөр өөр гэсэн орон зайтай. Дэмд орж ирдэг. Тэгээд одоо нэг одоо тэр нэг шивчлэгээр ч гэдэм юу гарч яг тэр хүнийхээ бие рүү орж ирдэг. Тэгээд дууддаг тийм дуудангууд тэрүүгээр нь орж ирдэг. Тэгээд тэр нэг өөр орон зайг туулан байж яг манай дэлхийн ертөнцид орж ирж байгаад ингээд бидний бие рүү орж ирдэг. А тэгвэл зарим сүнс нь бол зүгээр дээшээчгүй доосоочгүй энийг байждаг. Ингээ энэ аваар ингээ байждаг. Ямар нэг юмд хоргоцсон, айсан, тэ зовсон Тийм нүд нь эсвэл хүнд хорсон ч юм уу те. Тэгээ чөтгөр гэдэг чинь ингэж ярьд юм байлаа. Гэтэ яг үнэн хутлаг мэдэхгүй. Чөтгөр гэдэг чинь өөрөө бас нэг нэг урд нь хүн байсан. Аа тэгэнгүүтээ сүнс гэдэг чинь хооллож чаддгүй мэл та. Хооллож чаддгүй. Хооллож чад үнрээр хоолдог. Аха. Тэгээд онгод хүн гэдэг чинь тэгээд хүчнийхэн дараа мартчихж штэ. Яах гэж тэгвэл нөр хүчнийхэн дараа арцгүй зуугулдаг. Яах гэж тэр нэг хүчний дараа нэг Хоол мал. Тий 13 л мөрлөнгө шатааж өгдөг. Тэр үнрээр хоолдог л байлаа л дээ. Аа. Тэнгүүтээ нөгөө хүмүүс э, мартчихдаг нөгөө хүнийгээ. Тэнгүүд нөгөө хоол идэхэ болдог. Эсвэл юу ч юм бэ өгцөн гэж бодоод тий. Тэнгүүд нөгөө ямар нэгэн хорсцсон ч юм уу те ямар нэгэн гомдчихс талт мөнгөндөө одоо нэг хорсцсон тийм хүмүүс. Тийм хүмүүс чинь яадаг вэ гэхээр үлсдэг. Аха. Үлсгийнхаа хэрээр э, одоо юу ч юм бэ санаанд түүний хүн айлгчдаг ч юм уу те. Аа эсвэл тэрийг харагдаж харагдаж ч юм уу те эсвэл тэрийг нэг хүн золгүй явж байгааг харцдаг ч юм уу тэгэнгүүт тэр хүнээс ялгарсан хар энергийг тэр хүмүүс хоолдог тэгэнгүүтээ өө би чинь хүн айлгуул хооллох юм байна штэ би өсчихгүй юм байна штэ гэдэг тэмцдэхгүй суучдаг тэгэл нөгөө хүн чинь хүн айлах гэж хичээдэг хүн зовох гэж хичээдэг те хүнээс гарсан тэр уур цар хүн амьтныг хэрэлдүүлдэг ингэдэг тэгдэг гэл муу муха гарч байгаа хүний энергиэс тэр хүмүүс хооллож яадаг тэгээд тэрүүгээр одоо өөрийнхөө хэн байсныг мартдаг ч юм уу те ямар байснаа мартдаг Тэгээ тэрэн дээр нь одоо ивэр туура ургаад дэрвэл заа чинь тэгэл альбинт ер нь ч төрчөнд болж байгаа шүү дээ гэл. Тэгэхээр тэр хүмүүс чинь ч гэсэн одоо юм чинь зөвхөрх юм тухуучин бас хүндлээс юм шиг. Аа. Одоо тэр нөө юун дээр гардаг штэ христийн нөгөө нэг сатан гингүүд нэг тийм ямаа хүлмэлтэй юм ивэр мөвштэй юм байдаг штэ нэг сонин юм Ямаан би гэсэн хүн тийм үү те би бас яг тэрийг сайн мэдгүй. Гэхдээ ерөнхийдөө э, тийм нэг ивэр туураатай ч юм уу те. Яг хүн төрхнөөс алдагдсан бол алдагдсан тийм харуул ерөнхийдөө тэгэл мэддэг байна уушаал цухтагаар л гэдэг юм бэлээ. <laughs> Майн ум дарид дараа гэлөө. Ум дарид. Тэр одоо майн гэхдээ майнд итгэдэг үү ер нь. Би аль алинд нь итгэдэг штэ. Манай гэр чи өөрөө бас манайхан чинь бүгдээр нөгөө э, бурхны шашинтай. Би яаж бөө болцсон те. Тэгээ энэ удмын л ахалта Монгол. Тэгээ удмын ахалта тэгээд эхэндээ манай аа ээж чи хүлэмж шүүхгүй байж байж байгаа. Тэгээ тэрийг нь арай зүгж бүр гэтээ бүр айгу сонь сонь юм бослоо л да. Миний зүудэнч орол те аавын зүудэнч орж ирэл. Тэгэл аав тэрийг нь хүлэн мэдж байгаасаа хүлэн зөвшөөрөхгүй. Тэгээ би ч турж өгөх гээл бүр тураал те. 70 кг байсан чинь буцаа 53 муур болцоо зүгээр ясн ясн дээр арьс тогцсон юм шиг харагдал. Тийм байж байгаа л тэг аргагүй ихэн даав. За одоо болвол болно гэж өөрийнхөө хүүхдийг ямар ч нүдэн дээр юм байхыг хармаар байна. Тэгэл болсон. Тэгэл буцаалт харгалал. <laughs> Тэ буцаал нөгөө нэг юу э, ам амьдрал дээшлэл. Тэгэл ирсэн байлаа. Тэгээд тэгэл гайгүй болсон шүү дээ. Тэгэл яг надтай адилхан зөндөөлхөн байдаг байлгүй. Одоо бараг цаа бүүгүй байл байхгүй э, юу лээ нэг хэсэг чинь юу гэдэг вэ? Нэг айлд заавал нэг бөө өгдөг, нэг э, Солонгост ажилладаг хүн байдаг те. <laughs> Нэг архичин байдаг. Тэгээд нэг э, одоо чинь жиг дүглээ. Монгол улсын нэг дундаж аа. Дундаж те. Тэгээд нэг юу гэж те бас нэг сүлжээч нь юу орифлейм билүү. Орифлейм чинь заавал байдаг. Сүлжээч нь. Тий. Одоо баг айл болгонд бөө байдаг болсон. Тэгээ одоо энэ <clears throat> шарын шашны одоо энэ майн өдр бол ямар нэгэн нөлөө өгд юм болов? Байд одоо тэр хүний сэтгэл гэдэг нь шүү дээ. Сэтгэлээл засах хэрэгтэй. Сэтгэлээл засах хэрэгтэй. Тэр юу яг бас яг тэр одоо чинь манай онгодод хэлдэг зүйл юу вэ гэхээр хүн хэрвээ өөртөө итгэе явжээвэл тэр хүнд ямар ч бөө хэрэггүй, ямар ч тий аллах нь хэрэггүй, ямар ч Иесус нь хэрэггүй, ямар ч бурхан нь хэрэггүй. Яг тэгвэл хүн гэдэг чинь зовхлаараа юу хүн эхлээ сэтгэл нь зовдөг. Сэтгэл зовхлаар үржлэх хүний бие зовдөг гэдэг байхгүй. А тэгэхээр тэр биеийг Э, засахын тулд эхлээд хүн сэтгэлээ засах хэрэгтэй. Тэр бурхны шашинч бөөч аллах зөв Христ зорилго нь юу гэхээр тэр хүний сэтгэлийг засах. Сэтгэл зассан багт эргээд хүний бие хурдан засардгаа гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүний сэтгэл юм шиг байна. Хүн өөр өөртөө итгэж явж байгаад юм ч итгэж байгаа. Ямар ч шашинч итгэж байгаа хэрэггүй гэхдээ байдгийн хувьд бол байдаг. Байдаггүй гэж хэлэх нас хаашаа байдаг бол одоо ингэ энд баахан одоо нэг э, шашин шүтгүүд яваад байгаа байлгүй. Тэ. Одоо тэр э, маань ч гэсэн тэр хүний сэтгэлийг засчаа. Тэгэл тэр хүн окей гоё болцлаа сайхан болцлоо гэхэл тэгэл тэр хүний энэ тэр бодлын дагаал тэр одоо энерги нь хоригдлагдал тэр хүн идэгдэх ч юм уу, баяждаг ч юм уу, таац дайрдаг ч юм уу. Тэгэж л боддоо шүү дээ. Яг нүдэнд зөвхөн харагдаж байгаа юмнаас бас илүү гадуур юмнууд байдаг юм шиг юм тий. Тийм байд юм байд. Тэр юу л их сонирхолтой юм да тэр. Яаж тэгж биеинд орж ирдэг те тэр юм бодлыг бүх юм тэр хүмүүс яг давхар ингээ бид нартэй хамт ингээ байж байгаа юм шиг те. Тийм ерөнхийдөө бас монголчуудаас өөр э, ямар үндэстнүүдд одоо ингээ тийм удмынх нь онгот тэнгэрд орж ирдэг. Тийм байдаг л бах те бас. Байдаг шүү дээ. Юунд байдаг? Жишээ нь юунд гэвэл индианууд гэвэл бүгд тэгээ одоо Азууд Азаас гаралтай Азаас гаралтай бөөс нь байсан Японд бөө байдгүй байдаг тэ итако гэж ярьдэн тэрийг одоо нөгөө өөр дээрээс ус дууддаг аа тэрийг тэгж байдаг. Солонгос тэгэхэд бөө байдгүй байдаг. Тэр хаа байсан Африкт байдгүй байдаг те. Аа тэгэнгүүт одоо юу Оросуудад байдгүй байт юм билээ бас. B2 extra sensitive тэр гардаг штэ нөө. Тэ. Имхтэй Оросын нөгөө нэг имхтэй тийм удгам маягийн юм байт юм лээ. Тэгээ ер нь үхвэхсэдтэй харьц чаддаг. Тэгээд тэ. Янз бүрийн. Тэг өөр дээр өөрхөн бит оруулдаг ч юм уу те. Тэгэхээр яг одоо л хүмүүс ингээд нөгөө юу гэдэг лээ ингээл одоо нэг л бөө олсорчлоо нэгчлээ тэгслээ бараг л хараачлаа гэдэг. Тэгээд одоо энэ маань өөрөө бас яг нэг төвсрлийн болов гэж боддог байхгүй. Яг байхын хувьд бол байдаг байсан. Жохон сэргэж байгаа. Аа тэгээд тэгэнгүүт нь тэрнээс нь уцхан болон хусуурхын цаашаа юм те итгэл те аа тэгээд одоо э, яг зарим ламнар биш те бөөнөр мэдээж бүх бөөнөр лаг биш бүх бөөнөр сайн биш дунд нь сайн хүн байдаг. Муу нь олон болол яг тэр э, тэр бөөнийхөн нэр гутаадаг шиг ламнарч сайн ламнар байдаг шүү дээ. Одоо л уц муцаараа <laughs> засал хэр тэнэгтэй тахуулах шүү дээ. Тэрийг нэг яа. Мань нөгөө гэхдээ би э, манай маркетингийн ламнар. Тийм, маркетингийн ламнар те. <laughs> Эдийн засгийн ламнар. Тийм, жоо өргөжөө шагаа те. Тийм манай гэрт эртээ нэг зөв уншижсэн баг 3 цаг уншдаг номыг чинь нэг цагийн дотор уншаад дуусчихгүй юм. Ингээд дуусчихсан гэсэн хураангуй хэлбэрийн зэг шиг те. <laughs> Шинжлэгдсэн хувилбар нэгцэн хувилбар remix remix гэдэг юм шиг те. <laughs> Бараг DJ шиг. <laughs> Гэсэн ингээд амар сүсгэлцэн уншижсэн гэвэл уцсан гурав авангад аа байж би нэг айлт нэг э, юм хийж ин гэхтэй. Яг юу ч хийгээд байгаа юм те. Юм хийж ин. Алтуураа хийж ин өдрөө. Тэг бараг лам нарын халтуур юм шүү. Лам нарын халтуурс юу. Гэтэ тэд нар гэтэ яг боддын шашин ч болохоор яг хүн одоо өөртөө л ер нь ингэж ер нь яа тэ өөр дотроос дотроо л ингэж нэг гаднах хүний одоо нөлөөгүйгээр тэгээ өөрөө ингэж гэрэх тийм нүтэс тэ. Ном ном гэрэх гэж бодоно юу вэ? Бурхны одоо глоб одоо тэр их чинь юу гэдэг вэ? Бурхны замаар явж байгаа нэг юу бурхны дэргэд очин ч илүү тэ. Тэгэж ярьдаг юм байл гэгээрээ А тэгэхэд юу бол христэн бол христчин бол юу гэлээ а та нар Иесус ишвтгүүл та нар там руу явахгүй девазан л явна те тэгэж ярьдаг аллах юу гэж ярьд юм бол аллах бол тэгэл аллахын эсрэг бол шууд одоо буруу номтон гэж мэдгүй бас яг яг ч бас тийм биш юм шиг үлээ яг тэр юм крон үлээ те тий өөрсдөө содронд нь бас яг одоо яг библиэд байдаг шигч гэсэн те хүм одоо хоорондоо эвтэй нартай тиймэрхүү юм бас байд юм шиг лээ. Гэтэ би бас бид нар бол мэдэхгүй л дээ нэгсэн. Мэдэхгүй болол нэг дандаа нэг алт талдгийг сонсож байгаа болохоор ч юм те. Яг зүс тэрнээс бол бас яг зорилго нь бол хүнийг зэм дээр зөв явах, эрүүл явах амар амгалан байх. Хүн алжлахгүй хүрээд алжлахгүй. Одоо аллах тэнгэртэй итгэж те. Мууж иж болохгүй гэл те. Бүгдийг л заадаг. Бүгдийг бурхан харж байгаа гэдэг нэг л. Гэтэ яг тэр христийнх христийнхэн тэгээ бас яг н ислам лалынхан хэд нар болохоор арай нэг жоохон нэг тийм нэг э, юу санагдаад байна. Дарангуулсан маягийн. Тийм дарангуулсан. Одоо чамаг байхгүй гэдэг. Тийм чамаг харж байгаа. Одоо ерөөсөө ингэн тэгэн ингэж болохгүй тэгж болохгүй нэг жоохон хөвгтийг нэг яд штэ тийм нэг эцэг ихнэр нэг тиймэрхүү сэтгүүтэй байгаад байгаа юм шиг. Тэгээ нөө боддынх нь болохоор боддоо ачаа өөрөө ингэж нөө нэг яаж хата нөө юу дахин төрөхөд ер нь дахин төрөх юунд бөө бөөгийнх нь ер нь юу гэж утдаг вэ? Бөөгийнх нь ч гэдэг юм одоо одоо хүн чинь дахиж төрдөг гэдэг шүү дээ. Тэр юм хэр байдаг юм бол манай одоо буддын шашны югаар бол одоо ингээд хүмүүн одоо насаараа те хамаатан саднантаа эргэн төрдөг ч гэдэг юм те нэг тэмдэг мэмдэгтэй ирдэг гэдэг нэг тийм юмнууд байдаг шүү дээ. Тэр их бөөгийнх нь бол манайхан бол хөлийн зөрдөн шүү дээ. Аа. Гэхдээ тэр нь бол айгүй их зол буй ингэж ярьд юм байлаа эргэж одоо нэг юу лээ эргэж хүн болно гэдэг чинь айгүй тийм буян хийсэн л гэж бууж ирдэг. Буцчих хүн болсддаг гэдэг. Тэгж ярьдэн блээ. Эсвэл зөв тэнгэртээ ингээ үлдчихэж болох уу? Тэнгэртээ үлдчихдэг хүмүүс байд юм байлаа. Одоо юу ч юм да доосоо буух хувь ч юм уу те. Доосоо хүн болс төрөх хувь үү? Хүн болж төрөх нь бол нэлийн тийм дээд дээд дээдийн тийм хөв гэсэн үг юм те дээдийн хөв гэж ярьд юм байлээ одоо эргэж төрсөн мөр хамаатныда ч юм уу те өр хөхтөндөө хөхтөндөө тэгэж төр чинөө гэдэг чинь айгуу тийм зол буян ер нь бол тэгээд их л буянтай үл тэгж буудаг гэж ярьд юм байлээ аа те тэгээд э, тэгээ бодглохлоор бас үнэн юм шиг те аа эргээ төрцөн гэдэг тэнгүүтээ хүмүүс чинь төрчөөд нэг урд хамдэрлаа санаад манаад нэгэд байхыг бодглохлоор бас <laughs> лаг л байгаа байхгүй те <laughs> Харин бас одоо нэг бас хитрхи их нэг материалистик болцсон хүмүүс. Тий, тий. А тэгсэр нэг хитрхи материалистик болцсон. Тэнгүүтээ одоо нэг юу spiritual юмд итгэхээ болчихсон. Одоо бүгд нь өгөөсгдөг өө. Тий, өгөөсгдөг. Тийм байдаг. Одоо нэг шинжлэх ухаан гэдэг утгаараа тий. Тийм хүмүүс байхад хитрхи spiritual-ыг болцсон тий. Хитрхи бүх юмыг энерги юу юм энергитэй холбоход. Гэтэ тэр бол үний юм шиг юм аа. Энерги гэднэр болж эхнээсээ тийм байдаг юм бол байдаг шүү дээ. Тэг энерги чинь хүртэл өөр одоо юм даа хүндийн хуулаар зохицуулагддаг гэж байгаа шүү дээ. Хүн одоо өөрсдөө чам одоо юм даа сайхан үг хэлвэл хүндийн хуулийн захиргатай бүгд дэше бууд чулуу дэше доош бууж ирдэ шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан энерги гэдэг зүйл чинь хүнээс гарч яадаг. Тэр нь хүнээс гарсан бол буцаж өөртөө заавал буудаг. Одоо манахаар үйл үргэж ярьдэн шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр одоо хүн сайхан юм бодож явж ивэл тэгээ хүнтэй сайхан харьцаж явж ивэл тэр нэг өөрт нь илүү хэрнэ гэсэн Оо харин тийм. Тэгээд <laughs> тэр хүн ямар ч юм хийсэн өөрт нь буцаж ирдэг л байхгүй тийм. Тэгэхээр бид нар одоо энэ хийгээд байгаа. <laughs> Бид нар энэ хийгээд байгаа хүн нэлэгдэг ажил гэсэн дээр бид нар тэр буцаад тэгэл гоёор ирэх үлгүүдэ тийм. Харин тийм. Тэр нь <laughs> амар итгэлгүй харин тийм. Харин мэдхгүй одоо яах юм байгаа гэж. Америкийн тэр юм уу сонсож хахт юм комединууд бас юм подкаст хийдэг хгүй. Тэрийг сонсож хахт ер нь хамгийн их депресстэй хүмүүсийн нэг нь бас энэ комедианууд гинэ. Тийм шүү дээ. Ер нь ер нь их юм бодож явд юм шүү. Бодоол бодолтой оролч юм эсвэл одоо нэг тийм <clears throat> нэг тийм юу юмнаас амар аз жаргалтай юмнаас бол нэг тийм инээдэм гарч ирдгүүл юм шиг хэлсэн. Миний бодож байгаа одоо нэг тийм золгоо явдал ч юм уу нэг тэ амьдралын нэг дутагдал ч юм уу нэг тиймийг арай хошноор ингэж ярьдаг те нэг тийм эсвэл нэг тийм утгагүй юм их ч юм уу тэгэж ярьдаг. Эсвэл өөртөө тохиолдсон ингээл нэг юмыг тэгэж одоо хошин маяг хошин маягаар ярьж ийж тэр тэр юм одоо өөрийнхөө одоо хүүхэд нас ч гэдэг юм те хүүхэд наснд болж исэн эвгүй юмнуудаа одоо арай хошноор ярьд авда зодулж исэн арай инээдтэйгээр ярьж хүмүүст ярьж тэгэж одоо яадаг ч юм өөртөө нэг тийм сэтгэл одоо сэтгэлээ застдаг ч гэдэг юм те тийм юм бас байж магадгүй юм шиг. Тэгэхдээ л ерөнхийдөө баг үнэстэй ягаад гэвэл хүн ямар үед энэ дэдэг гэхлээр аз жаргалтай юм хошин маяг гэдэг бол бид нар чинь номлогч болчих штэ. Тэгэхээр золгүй муу муха имийг л хосноор ярьчих комеди болоо хүмүүс чинь тийм юм л айгуу дуртай бастай. Би өнөөдөр бүдрээ унтсан гэвэл хүн чинь <laughs> гэл инээж байгаа. Тэгвэл би өнөөдөр гоё явсан гэж тийч нэрх суват гэл те. Тэр чинь юу гэсэн үг юм гэл. Тий. Тэр яг нэг тэр муу муха нийгэмд болохгүй бүтэхгүй юмнуудыг ингээд хосноор ярьж байгаа. Гэтэ бид нар тэр нийгэмд болохгүй бүтэхгүй байгаа юмнуудыг ярихын тулд бид нар тэр болохгүй бүтэхгүй юмныхын донд хутгалдах хэрэгтэй болдог. Тэрнийхэн тухай бодох хэрэгтэй болдог. Харах хэрэгтэй болдог. Судлах хэрэгтэй болдог. Тэр чинь өөрөө бид нар ажигч байх. Ажигч байх. Тэр чинь өөрөө бид нарыг айгүй хэцүү байдалд оруулна шүү дээ. Тэгээ бид нар чинь байнга тэрийг хараад ингээд тэгэл хүн яаж идэх вэ? Нэг яаж хошин бодлохгүй гэх юм бол бид нар чинь бүгдийг нь үзсэн байхсаа тий. Тэгээ өөрөөсөө яг тэр байдалд орж иж тэр хүний одоо юг бол Тэгээ ер нь өөрийнхөө зүгээс ер нь ярьдэн шүү дээ. Тэгээ өөрийнхөө зүгээс ярьдэн шүү дээ. Чинь одоо дээг ихтэл гэл амар шууд юм шиг тэр бол бүгдийг нь үдсэн л байгаа байхгүй тий. Амар шууд л байгаа байхгүй. Чи ч гэсэн одоо амар боо яриад бүгд нь үдсэн л байж та. <laughs> Боог бол мэднэ ашиг. <laughs> Тиймэрхүү юмнууд ч тий бас аль аль та бас ярих бас мэдгүй яг юу хүнийг инээлгдэг юм гэдэг тэр бас Тэ формула нь сонь тэ одоо ямар тийм бас яг формула байдаг ч юм уу ч юм уу тэ. Бас энийг хэдүүлээ ингээл болох гол те яаж инээдэг арга нь болох гол явж байгаа. Тийм арга нь болох гол явж байгаа. Тэр дунд чинь тэгэл юу хүн юунд инээдэг гэхээр ерөнхийдөө дандаа л хүний бүтлгүү, золгүй нийгэмд байгаа болохгүй байгаа зүйл а тэгээд оо юу боошовоор л ингээд инээгээд байгаа юм тест. Аа бэлхөөс нас доош яриагаар. А тэгэхэд хүн болгоны боддог юмыг бас хэлэхээр бас хүн болгоны боддог те дотроо бодож явдаг. Тэрийг хэлэхэд бас амар аа тэгдэс тэгээд тэр нь бол бас нээлгдэг те. Тий. Нэг юм шиг нэг олон анзаардгүй юм шиг нэ те. Баг бодож явдаг. Тий анзаардгүй. Тий нэг нэг жоохон юм дээр барыг хүн хэлээ тэрэг байна уу гэсэн юм хэлчингүүд амар инээддэг. Шийдвэрт улс улс орн ямар ч улс орн гэхдээ хамгийн инээлэгдэх зүйлдээ бэлхүүснээ доош тариа байдаг шүү дээ. Тэ. Бууж байгаа ихтэл инехгүй баг. Гэтэ бас яг гоё ярихгүй бол бас өмнө бас тийм болж исэн л та. Комеди дээр өнгөрсөн жилмэл ер нь яг анх ер нь эхлэе явж хахад бол бас нэг хэдэн залуучууд бас их гэж оролцож байсан байхгүй бид нартэй надтай ингээл хамтраал тэгээд тэдний яг ингээ тайзан дээр ганц хоёр удаа л гарсан. Тэгээд гарснаа ингээд яг нэг юм бэлтчээ тэгээ ярьсан чинь тэр нь жоохон хүмүүс жоохон өөрөө жоохон муу яриад тэгээ хүмүүс жоохон инехгүй байсан чи за та нар яг боов ярих гээд инехгүй байх шиг байна те гэж тэгж хэлж байгаа байхгүй тэгснэ араас нь өөрөө ярьснаа тэгээд амар тэнэг яриад байгаа байхгүй тэгээ бас яаж ярихаас шалтгаалдаг юм шиг л л те яг тэрийг ярихын тулд те бас хүний өдөгчтэй юм мэдрэх бас тийм шүү дээ Тэгэхэр чин бас их мэдрэмтгий мэдрэмтгий ч юм уу те мэдрэг. Тэр яг нэг атмосферыг уншдаг л байх хэрэгтэй л дээ те. Яг хүмүүс одоо ингээд бов ярихад бэлтгэлтэй байна уу ч юм уу те. Тэгээ эсвэл нэг жоохон жоохон ингээд торч үздэг юм болоо. Торч үздэг нэг ярианыхаа дундууртай нэг яг хальтаг сэдвүүл тэрэнд нэг хүмүүс нэг жоохон реакц жоохон ингүүт шууд үлгөөл авдаг. Үлгөөл авдаг те. Тэгэл нэг тийм бас нэг ажигч гярхаа нэг юмар л зүтгээд байвал нэг бух шиг те над шиг бүр зүтгээд нөгөө хүмүүс үлд инех ажилладаг те. Гэтэ <laughs> яг тэгж бүгд л тэгдэн тэгэндөө тэр бол бас би бас айгүй миний дараа гарч байгаа хүний хойноос мойн байсан юм санагдаж штэ. <laughs> Бүгд өөдөө <laughs> утас утсаа оролдоод зарим хүмүүс бидэрлэн харжсан өөр тийш харангууд дараа нь миний дараа гарч байгаа хүн нилээ хэцүү дээ гэж бодож байгаа юм. Тэ гайгүй. Гэтэ бас яг ууса яг энийг ярина гэдэг бол амар зөрөгтэй л байгаа хэрэгэлтэй. Одоо энэ яг ярьж байгаа залуучууд бол нэр үнэхээр яг зөрөгтэй. Манай энэ комедигийн дэги идрод хануу одоо ганга тулгаа эднэр гэд бол ингээ ярьж ийн гэдэг чинь амар зөрөгтэй байхгүй. Хүний өмнө ингээ гараад ингээ те шууд ингээ хамаг юмаа ярих чинь бас хэцүү шттэ. Тэгээл ингээ байнга байнга одоо байдалд орно хүн амт инээхгүй тэгэл Гэтэ бас яг хүн инээлгчээр тэр амар урамтай байдаг тий. Хүн инээлгээлэн үуч яг тэр нөгөө чинь тэр долгионыг барьцсан тий. Тэргээр дарайл онгод хүмүүс инээгээд бол бүр буухай мэдгэхгүй шүү тий. Хүн буугаач ингээл ахталсан гүрийгэл яриад тий. <laughs> Тий. Тэр нөгөө тэр гэтэ яг нэг инээлгцэн хүн чагч гарч инээлгмэр санагддаг нэг донтулдаг юм байл л да тий. Тий. Тэр донтолтой юм бас байгаа шүү. Тий. Нэг хүн инээсэн тохиол заавал инээлгэндэ гэж зогсоод байдаг. Тэгэл тэр нь фейл болгонгод муухай сэтгэлээр ундаг те. <laughs> Тэгтэл шар хөдлөл те. Ахиж инээлгэндэ гэл. Тий. Энийг ер нь ол яг <clears throat> нэг ингэж хэлт ярьдсан мэлээ. Комедиг яг гольф шиг гэж ерөөсөө хүн амьтантай өөрийгөө харьцуулах шаардлагагүй. Одоо нэг өдөр ингээл би ингээл нэг сони ярьсан бах дараас дээгээ гараал яг бүгдийг нь ингээл бүр тий бүр шоуг яг авраал бүгдийг нь инээлэг штэ тий. Тэгэд бол тэрэнд бол яа ерөөсө дээгээд одоо би одоо за дээгээ ямар инээдтэй нэ тийм одоо нэг одоо өөрийгөө харьцуулах ч юм уу тий. Тэг шаардлага. Гэхдээ бол өөрийгөө буцааж хөгжүүлэх хэрэгтэй. Одоо хамгийн гол дайсан чи одоо өөрөө л гэж байгаа шүү дээ тий. Давах ёстой даваач хүн. Юу нь бол их тийм соло юм юу байгаас тий. Гарч ирэл ганцаараа л яг өөрийнхөө л яг энэ ток шоу биш зүгээр ганцаар алга байдаг болохоор тэгэл тэнд бол аврагч нэг зай үйлсэн тохиол аврах хүн байхгүй те <laughs> аврах хүн байхгүй чи өөрөө л тэр евро <laughs> эргэрүүл хүчтэй чамаагүй тийш чиг ингээд анх анх бүр яг яг надад тийг санагдсан нэг хүн ингээд усан живх гээд ингээд тэмцээд байдаг шүү дээ ингээд яг ингээд живх гээд Яг тэр шиг санагдсан чинь. Яг ингээд хин чинь. Бууя буужлахгүй. Тий. Гарья гарч болохгүй. Тэгээ яг тэр байнга хийгээд ах тусам мөрөнд яг тэрийг нэгт одоо тоохоо болдог ч юм уу гэдэг тэрэнд дасдаг ч юм уу те нэг хүн амт инехгүй байхад бол нэг сандардгүй тэг ер нь байнга инээлэх гэж болсон гэж улаардгүй ч юм уу те ер нь илүү тайван дасдаг юм шиг үлээ тэрэн дээр комеди тэгээд урт хугацааны марафон л гэж бодох хэрэгтэй гэж хэлээ тэгээд ер олон жилийн карьер ойлгохын тулд те би бол тэгж ер нь бодож байгаа л да Тэг яг сэтгэл чинь бас нөгөө яг тэр хүний сэтгэл зүйч сэтгэл зүүн асуудал та. Тэ хүн инехгүй, инехгүй, инехгүй гэдэг. Тэгээд за нэг өдөр цүм инээлглээ тэ. Аа. Цүм инээлглээ. А тэгэнгүүт тэр нь өөрөө тэр хүнд бас нэг дэвшил болчихж байгаа байхгүй. За маргааш дахиад ингээд нормал нормал нормал явахгүй байла. Ахиад тэгэл тэр хүн чинь нэг юу буу зүгж болохгүй юм шиг санагддаг шүү. Тий, тий. Ерөөсө буу зүгж буу зүгж болохгүй. Ягаад тэгвэл ямар нэг юм чинь шууд яг мэдээж тэрэнд бол авьяастай хүн гэж байдаг. Авьяастан бүр уугийн төрөлхийн авьяастай тий. А гэхдээ тэр авьяастай гэдэг хүнийг чи би бол ойлгоод штэ. Төрөлхийн авьяас гэж байдаг. А гэхдээ тэр нь бол нэг хөв. Үлцэн 99 үн яадаг вэ гэхээр ерөөсөө хүч хичээл зүтгэх тасгалтгүй байдал. Тий, тий. А яг зарим нэг хүмүүс нь 10% 10%-ийн авьяастай байлаа гэж бодоход тий. Тэгээд ямар ч хичээл зүтгэлгүй байлаа гэхэд эцсийн эцсийн дүнд тэр нь маань юу вэ гэхээр эцсийн эцсийн дүнд тэр өндөр 99%-ийн юу хөдөлмөр хөдөлмөрийг хийсэн хүн л дээр нь гардаг болохоос ш 10% таа бол хичээл зүтгэхгүй бол 12 таагаад байдаг. А гэхдээ 10% маань 90% хичээл зүтгэдэг гаргуул мэдээж сайн лаг. Тэгэхээр хүний нэг хичээл зүтгэл хүний хуурдаггүй гэж нэг үг үү гэдэг. Тэр л хамгийн гоё үг юм болов гэж бодож байгаа шүү дээ. Ер нь тийм шүү. Яг энэ <clears throat> ер нь өөрийгөө бодохоор дандаа нэг залхуураад байгаа ч юм шиг. Энэс илүү байх хэрэгтэй ч юм шиг ингээд байнга ялангуяа хүмүү инехгүй үед чинь ингээ ихтгэл алдчихж байгаа. Яа би за зэр буу за нөхөн бууж өгөх гэж бодог л дээ. Гэтэл бас нэг хэцүү э, шүү л гэж. Гэтэл яг нэг дараа нь нэг инээлгчэнгүүд шууд өө гэж буцаал ихтгэл ороод бодол байхгүй л зэгтэй. Тийм тэгэл буцаал ингээ ихтгэлтэй болоод яг тэр ихтгэлтэй байдал бас их хэрэгтэй юм лээ. Тайзан дээр нэг ер нь гарч ирчээд ингээд гарахаас өмнө те за яах вэ яах вэ гэж хүн амтна хараал те эдгээр энэ энийх хүмүүс мөн нэг ер нь жоохон эргэлзээтэй гарчвал тайсан дээр гараад яг нэг хоолойны өнгөн ч юм уу те ер нь нэг жоохон эргэлзээтэй байдал нь ингээд хүмүүстэй мэдгэтчүүл бас жоохон хэцүү болчих юм те харин тийм ерөөсөө анханасаа л яг тэр хүмүүсийг гэж бүр өөртөө татахгүй бол те тий подкастыг харж байгаа тэр хүмүүс ч өөртөө ихтгэлтэй гарч ирдэ штэ ягаад гэвэл би одоо энэ одоо нэг урд байгаа хүмүүсээс те би та нар болон та нар та нар цэцүү бай та нараас илүү статустай гэдэг тийм бэлтгэлтэйгэр ч юм зүрх сэтгэл зүйн бэлтгэлтэйгээр гарч ирдэг. Тэгэхгүй бол энэ хүн нэг хүнийг одоо нэг хүний өмнөөс одоо инээгээч гэсэн юмстай тийм нэг комеди уншаад өөр хүн инээдэг ба зүгээр дээрэс нь те хийдэг ч юм уу те гуйж инээлэх гуйж инээлэх биш бүр хүчээр те та нар инээхгүй бол зайл зайл те гэсэн тийм статустай те хүн инээхгүй шаашаа гэ те ашаашаа гэ чи тэгдэж шээ те инээхгүй те зөө зэг л те. Зөө зэг л тэр мөр чинь айгүй гоё санаг. Тэгвэл миний хувьд бол гууж инээлэх гээд байгаа юм шиг те. Тийм байдаг. Тэгээд яг бас сурах байлгүй дээ. Ууса хийгээд байгаа л тэгээд бас болцсноо. Энэ бол зөв цаг хугацааны л ер нь эхний эхний 3 жил бол ер нь суралцдаг л гэж. Ер нь ер нь байнга суралцсан л та. Тэр одоо Кевин Харт эднэр гэл од олж байгаа шүү дээ. Тэр хэд ч юм бол бараг 90 оноос л явж байгаа шүү дээ. Кевин Харт ч бараг одоо нэг 10 бараг 20 жил бол комеди хийж байгаа хаа тийм шүү дээ. Тэрүүгээр л тэгэл. Тий. Тэгээ явж байгаад бас ингээд одоо э, жүжиглж юмжиглээл одоо од болол тий. Гэтэ бол нэг комедигоос яг ихэлсэн байт юм л ер нь. Их тэр одоо нэг Джим Тийм, Джим Керри, Джим Керри энэ ч бүгдээр л комеди бас гэсэн. Эдди Мерфи, Адам Сандлер одоо хин бэ тэр Робин Уильямс Америкийн одоо мэдэх бүхэл нийтмийн жүжигчид ер нь бол stand up бас яг эхэлж одоо өөрийгөө нөө илэрхийлж сурах гэх юм те задрах одоо нэг хүмүүс нь задрах гэж ярьдаг шүү дээ те. Тэрийг бол яг энэ тайзан дээр яг өөрийгөө ингэж нээт юм лээ. Манад бас <clears throat> сувис сувис болохоор бас яг бид хүмүүсээ сонсч байсан яг ингэдэг ингэ сургуулаар орцсон хүмүүс болохоор ер нь жоохон нэг хэвэнд орчдөг гэдэг. Яг одоо сувисын одоо жүжигчний сургуулаар гарцсан ч юм уу те. Тайзны ярианы сургуулаар гарцсан ч юм. Энэ комеди болохоор зүгээр яг тайз одоо яг нэг шүүгчт нь болохоор яг үзэгчт нь болохоор яг өөрийнхоороо яг одоо тий яг ямар ч тийм одоо хэвэнд орлогоогоор өөрийнхоороо ингээд яг явсаар хагаад үзэгчтэй яг өөрийн өөрийн өөрийн стайлд оруулж байгаа гэх юм тий. Тэгэхгүй л эрхэм мөндөд тий бүгд нэг адилхан нэг юм легоны тоглоом шиг тий хүмүүс гарч ирэл хөтлөөлтэй тий. Монголд жоохон тийм юм байгаа тэгээд Тэрийг одоо тэдний бас одоо буруу бол биш. Буруу бол биш ээ. Тэгээ нэг сонсож байгаа хүмүүс нь ч бас тийм байгаа сурчсан учраас тийм. Тийм имийг хэлэхгүй байгаа хөтлөгчийг харчаад энэ нуур чадваргүй гэд бас хилдэгч байж магадгүй. Тийм. Тийм учраас яг нэг stand up comedy гэдэг энэ чиглэл салбар гэх юм уу тийм. Энэ урлагийн нэг хэлбэр нь өөрөө байхгүй. Аа. Байвал бүдүүлэг тийм. Бүдүүлэг гэж аа яригддаг. Аа. Тийм болохоор аа энийг бас яг нэг дэлгэрүүлэх олонд түгээх тасал болох гэж бас нэг төрлийн хичээл зүтгэл яг одоо нэг амар томоор яриад байгаа ч хаашаа гэтээ <laughs> хичээл зүтгэл тэгээд э, хэрэгтэй хичээл зүтгэл хичээл зүтгэлтэй энээс юу үүсэх вэ гэдэг мэддэхгүй ч гэсэн гэтээ ийм юм байдаг шүү те ийм байдаг шүү бүх юм ийм биш шүү дахиад хайрцагнаас гадна дахиад нөгөөр хайрцаг байдаг шүү ч юм уу те тэрийг олон нийтэд мэдүүлвэл бас гоё юм аа тий одоо энэ ер нь телевизийн хөтлөгч нарыг хараад тахт бол айгүй сул чөлөөтэй олон нийт нүүр нь хагарцсан хэрнээ ярьж байгаа юм яг л нэг хэвэн те эрхэм мөндөд үзэгчтэй ноёд хатаг танараа тий ladies and gentlemen ингэж ярих хэвээр муу ч юм ярьж юм тий Тэр нь stand up э, яг ингэж хийж ихснээс хойш би бас зүгээр өдөр тутмын хүнтэй яриан дээрээ ч гэсэн бас жоохон илүү сайжраад байгаа юм шиг санагдсан шүү өмнө өмнө бол нэг тийм биш байсан юм шиг би нэг хүмүүнтэй нэг шууд ингэж нэг лаг ярьцдаг ч биш Тэр өөрийнхөө яг хэлж байгаа ямыг тэр нөгөө хүнд ямар одоо ямар байдлаар ойлгохтой тэр хүнд ямар байдал миний одоо ярьж байгаа юм ямар реакц авж байгааг ер нь их илүү мэдэрдэг болж эхлэт байгаа юм шиг санагдсан одоо комеди хийснээс хойш эд чинь бас харилцан яриа л гэж ойлгоод байгаа л да харилцан яриа хүнд өөрийгөө илтгэх чиний яриа чинь хүнийг одоо чинь гарч байгаа 10 минут гэсэн юм те тэрэндээ өвд байхгүй байх хэвээр а тэгэнгүүт тэр маань эргээд амьдрал дээр гэвэл чамтай нэг минутын тулд ярьсан хүмүүс маань гэсэн те чиний юу ярих гэдгийг ойлгодог юу хүсэж байгааг чинь мэддэг. Тийм болцвол манай монголчууд ч бас бас жоохон э, шулуун гэсэн ирнэ бас л жоохон бөөрөх юм штэ. Аа. Эртэрс э, нэг эмэгтэйчүүд л амар шулуун шулуун хэлээд л бас эрэгтэй хүмүүс ерхэд жоохон бөөрөхий талдаа мөн гэж штэ. Нэг яах гээд байгаа мэддэггүй. Одоо <laughs> нэг Японы хүмүүс бол бүр бүр бөөрөхий. Юу ирэх гээд тийм бүр юу ирэх гээд байгааг нь ойлгохгүй. Давхар давхар юм хэлээд. Тэнгүүтээ тэрийг нь японочууд нь ойлгодог. За энэ хүн ингэж байгаа маань дургуус тайлх хэлж байгаа. Манус нь ойлгохгүй шүү дээ. Яг яах гээд байгаа юм мэддэггүй. Дургуй юм олно хийгээд ингээл Тэгээ нөгөө чи үгүй би хөсөхгүй гэж хэлэхгүй. Аа гэлэг царай мууга царайлал зогсоод байдаг. Тэгээ яг яамаар гоо хиймээргүй байгаа юм уу? Хиймээр байгаа юм уу? Дотроо хилээж харах хүрээ гэж байгаа юм чи тэ. <laughs> Япончууд ер нь тийм бах тэ. Тэг айгүй бөөрийг хий. Айгүй тийм нэг өөрийнхөө нэг аа хүсэж байгаа бодож байгаа юмыг илэрхийлэх чаддгүй дургуй ч юм айдаг ч юм тэ. Тэрэн дээр нь төрүүлж охтууд мус охтууд гэх <laughs> болон тэр гэдэг байхгүй. Охтууд нь тэгээд ер нь амар тийм хүлцэнгүй байна уу? Ер нь Үлдсэнгүй шүү дээ. Айгүй үлдсэнгүй. Би чамтай одоо буудал орн заа гингүүт нь үгүй гэж хэлж чадахгүй шүү. Аа би жоохон гингүүт нь орё. Гэхдээ би завгүй орё. Би ууслараа гинц орё. За за. Эндрэгээл. Энэ бол 3 <laughs> 4 удаа нэг чанга хэлж хэдгээл. <laughs> Орё гэж. Тэ. Орё надтай чи орох ёстой энэ тэргээ тэ. Тэгээ нэг орох чи надтай орох ёстой 10 шалтгаан гэж хэлж байгаа. Тэгэл салахгүй ч юмас. <laughs> Тэгээ нэг э, ер нь манай монгол охтууд л жоохон хэцүү. Ихтэй охтуудын аргыг бол хамрах юм бэлээ. <laughs> Тэгээ гэхдээ эхнэрээ болох тэг үерхэгч хэцүүсэн зүгээр норонд оруулах аягүй амархан санагдсан шүү дээ. Аа. <laughs> Япон охтуудыг Япон охтууд. Ер нь охтуудыг охтууд ер нь охтуудыг орондоо. Тий, орондоо. Орлон шургах ч юм уу те. Гэтэ одоо юу ч юм бэ нас явах тусам улам нөгөө нэг юу Тэ <laughs> тагцэг нь нутцсан. Насуу дээр хит үлээ. Би цаад гуг зүрлээ штэ. Аха. Тэ. Аа юу вэ? 50 дөрвийн талыг асалж штэ. Аа 27. Тэ. Аха. Сайхан нас байна. Сайхан нас. <laughs> Нас олгон сайхан шүү дээ. Тэ. 27 э саяхан 20 насныхаа төрсө өдрийг хийж байгаа санагдсан гэсэн мэдэхгүй одоо зөв шаарэгдчихдэг шээ. Юу ч хийж бүтээсэн байгаа. Яаж гад цам шиг хүүхэд бүтээгээг настай. Гэтэ тэгээд нэг ч бас яг яраад тахарч мэдэхгүй. Тэгэл ер нь байж ахт л өөрөө л болчтой юм шиг л шүү дээ. Тэг би байгаалахад өөрөө болохчгүй нас те. Тэ. Тэ болох гэж бас яа. Болох гэж биз дээ гондом хүртэл уртлахыг хайж үзсэн <laughs> болдгүй шээс. Өө цоорч гэж бодлоо. Юу ч болоогүй гэдэг шээс. Цаатах нь им ууц юм уу яац. Өөр давхар арга хэмжээнд авах. Давхар арга хэмжээ авч байгаа те. Зарим өгтөч бас л эвгүй юм шиг лээ те. Өө тийм гэлэж мэлэж шудлаа ярьж байна. Спираль тавьчихдаг шээс те. Би ч юм сүхтэй болмор гэсэн. Тэр огт тэр огтуд бас тэгж байгаа чинь над над бас Зүгээр ш зүгээр штэ тий ер нь. Тэгээ уул нь бол зөв баггүй. Зөв баггүй тий. Тэгээ хүүхэд өсөн хүлээж байгаа юмд бол хэцүү асуудал штэ. Аа. Зөвхөн гараа ягаад авчмаар сайн тий. <laughs> Зүгээр шипризээр ингэ дүүрэн тажих гэх хийгээ шахах. Тэгээ завсраар нь тий. Нэг жирэмслэх ихэр амар амархан жирэмсэлч тийм шиг үлээ. Барин жирэмслэх гингүүд амархан жирэмсэлтгүү нэг жирэмслэхгүй мэрэмслэхгүй гэдэг онгод гоцсон жирэмсэлт юм шүү. Тийм шиг л. Ер нь тий. Яг нэг бас хүүхэд болох гээд ингээд ерөөс болж чаддгүй хүмүүс байдаг шүү дээ. Хүсээгүй байхад нь зөв цөм гэл. Амар мэдээд тээ зүгээр break news орж ирж мөрөө тий. Тий. Нэг манай нэг хамаатны найз шүү дээ. Утсан дээр нь зөв нөгөө Facebook-оор мессеж ирж байна. Юу гэсэн нэг юу ч тест өгч шүү дээ. Хоёр зураас дээр ирж байна манай фэйсбүүкээ хаасан ч гэсэн. Тэр нь нэгтэй найз өхөн өхөн биш зүгээр. Найз өхөн өхөн биш зүгээр нэг хамт тонцсон. Тэгч тэр нь зүгээр шалгасан ч гэсэн. Йоо, шалгасан. Нэтээс нэтээс тийм зураг татангуудаа явуулаа ш. Аюултай. Манай хүн зүгээр э, тэн дээр ноён нь хугарч идэх шээс фэйсбүүкээ хааз мааж. Болтож болтож нэр мөр өөрчлөө. Тэгсэн чи мессеж ирж ийн гэж штэ. Цамаг зүгээр шалгасан ингээд. Тэгээ линк нь явуулж нэс зургийнх нь ийм байсан линк нэгэд миний авсан зураг биш мишээ гэдэг. Манай он зүгээр өстэй. Занга танилж байдаг. Цум занга танилаа те. Бас муухай шүү дээ те. Тийш. Нэгэд би уулцсан юм бол тэгэл сэтгүүлтэй. Гэтэ бас нэг бас энэ дэр энэ тал дээр хариуцлагатай байхгүй бол болохгүй юм шиг санагдсан. Харин тийм чинь хүний амьны асуудал шүү дээ. Тийм чинь нэг бүхэл бүтэн хүн ингээ гараад ирэхээр тэр хүнийг. Гэтэ аборт бол бас нэг тийм хитрхээ зарим юм хиттэй хүмүүс бол хитрхээ абортыг амар одоо яад юм л тийм үзээ яддаг энэ бол баг тий бид манад манад хүн алдгүй ч их шиг тий имлэг имлэгтэй <laughs> тэгж зах шиг тий үр хөндлөлт хийхгүй мэхгүй үгээ тэгээд кейс бай кейс тий тэр үн яагаад үр хөндлүүлж байгаа үнэхээр тэжээх чадваргүй боломжгүй эсвэл одоо юу ч юм дэ тий тийм байна. Эсвэл юу гэх юмдээ хүүхэд төрүүлж чадахгүй биетэн юм байна те. Хүүхэд нь ялцсан бол би энэ тиймийг бол ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхэд үнэхээр те нэг моож явж байгаа долцсон нэг юм бол хэцүү шүү дээ. Тэрийг бол гэтээ тэрийг ч гэсэн бас яах л хэрэгтэй шүү дээ. Хүний л сонголт өстэй те. Хүний сонголт шүү дээ. Тэгэхдээ нэг шийдэр. Тийм бас нэг яг тэр аль аль ямар ч нэг юм сайн талтай муу талтай шүү дээ. Харин ямар ч юм ингээд аль өнцгөөс нь харж аль өнцг нь арай илүү давмгаалж тий энэ хүн үнэхээр авахуулах шаардлагатай байна уу эсвэл зүгээр нуугаад авч гин үү нуугаад мэддэхгүй гэж тэгээ одоо хүүхдээ авахуулж гин үнэхээр чадваргүй те үнэхээр боломжгүй авахуулж гин гэдэг чинь бас эсвэл зүгээр хоорондоо бие биендээ хайргүй хүмүүс байл яах вэ Эсвэл зүгээр сог тасар тасраад унтчих хүүхдтэй болц те. <laughs> Танихгүй байгаагаас. Тийм. Тэгэхэр чин тэгээд тэгээд гэр бүл болох уу тэр өний чи мэдхгүй тэгэл хоорондоо яагаад тэгээд болж үтэхгүй салуул те тэр ингээд хүүхэд одоо хүүхэд нь өөр асуу. Үнчин ингээд өсөж байгаа бах. Тийм юм болж. Хариуцлагын үүднээс э, бол яг хариуцлага хөлөвтэй амьдрал яахаар те. Хариуцлагатай болоод ахуулж байгаа юм байхад хариуцлагагүйгээс ахуулж байгаа хүмүүс бас байгаа л да те. Тийм ээ. Яг зөв хэллээ. <laughs> Word of the year энэ. Тэ энэ бол абортын. Гэтэ эмгтээчүүд энэ бол сонголт бол байх хэрэгтэй. Өөртөө ер нь л эмэгтэй хүнд нь л ер нь бүх шийдвэр нь байх хэрэгтэй юм шүү. Яг энэ клизм клизм гинэ спираль тавил тавиула тий. Яг өөрийнхөө өссөн үедээ л хүүхдтэй болдог. Тэгэхгүй заац мэдхгүй. Эмэгтэй мэдгүй охиныг тэгээ жирэмсэн болгох ч юм уу тэгэл янз бүрийн юм болно дагш. Ер нь юу ч яриад байгаа. Юу ч яриад байгаа спираль спираль энэ төр гэдэг. Аборт энэ төр гэдэг. Өнөөдөр хүний амьдрал шүү дээ. Тий. Гэтэ ганц би ганц би байхын бас давуу тал бол нэрэ байгаа шүү. Бага бага бага. Чөлөөтэй шүү дээ. Одоо өөр ямар ч хүн ард чинь байхгүй тэгэл яг ээж аваас хойш өөр те зүгээр одоо ингээл гадаад руу аялыг өвөл тэгэл ингээл яваал өгөх байхгүй те. Одоо сурхаар аялахаар явлаа те. Эсвэл гадуур юу ч юм да. Орой орой харих. Орой харихад л тэгэхэд бол тэгэл яарж очих хүн байхгүй те. Нэг э, айх, жимэх ч юм уу те. Тийм байхгүй нэг бодлын давуу тал хэрнээ. Нэг хүн гэдэг чинь өөрт байхгүй юмыг хүсдэг. Тий. А тэгээ байгаа юмнаас илүү хүсдэг байхгүй. Аа. Гэсэн чи их л одоо чинь нэг хитрхи эрт яачлаа э, хүүхдтэй болслоо ч юм уу те ингээд дабл болсондоо харамсдаг гэж одоо адилхан наадах ч бол би нэг харамсдгүй л дээ. Харамсгүй л дээ те. Гэхдээ одоо ярьдаг ч гэсэн тэгээ сингл байх нь гоё юм гэж ярьдаг ч гэсэн наадах ч юм бол бас тийм тийм те. А нөгөө талаараа бол бас дутагдaltaй л та тий. А тэнгуүтэ би одоо сингл байгаа. А тэгэнгүүтээ би найз охинтой боллоо, хүүхэдтэй боллоо. Яг чам шиг болонгуудаа би бас яг нэг сингл багийг харчаад наа чи гоё ш тэгэл ярьж байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр хүн гэдэг чинь өөрт байхгүй нь сунал гэдэг чинь сунал эсвэл өөр юм руу тэмүүлэх гэдэг чинь яг юм. Аа үнэхээр ихтэй хайртай, дуртай ч гэсэн тий. Аа сингл хүн бол гоё л харагдчих таарна шүү дээ. Тий. За манай найзууд манай найз ярьж байгаа. Эхнэрдээ үнэхээр хайртай ч гэсэн манай жоохон ирчүүдээр пи ууд сууж мод. Гэтэ манай найзууд ихэнх нь бүгд хүүхдтэй болсон. Эхнэртэй болсон тий. А тэгэхэд сингл 2 3 залуу 12 залуугаас. Тэгэд та нар тэгэл бид нарсний бол цаашаа даврыг л ярьж штэ. <laughs> Мань харихгүй болго хүүхдтэй байгаа эхнэр байгаа те эхнэр гэж байгаа гэж та нар нөхөр гоё юм а гэл те. Сингл хүмүүс гоё юм а гэд. А төнгөд бидний зүгээс харж байгаа нь яг давуу юм шиг санагдж байгаа ч гэсэн эргээд гэрлүүгөө яарах хүнтэй те одоо хүүхдтэй үнсэд үнсэх хүүхдтэй байх ямар гоё юм бэ гэл бүгдээр л гэж бодож байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг хүн өөрт байхгүй юм байгаа хүс хайдаг өөрт нь байсан юм байгаа ч юм уу те одоо чи ирчлөөгөө болчих юм шиг санагдаж байгаа ч гэсэн гэтээ эргээд харангууд сингл э, хүмүүсээс харвал чинийх шиг аз жаргал байхгүй л байна. Тийм шүү би юу н одоо нэг юм уу сэтгэл зүйс мөч болд юм уу яа тий. <laughs> Комеди энэ төр биш болоо те. <laughs> Комеди гарч ирсэн баахан хүний зовлон мөвлөг ярьж яриа те. Тэгсэн ойлулж мөлөөлээд. <laughs> Ойлулдаг комеди шээ. Ойлулдаг комеди. Гэтэ Монголын одоо хошин шогч нь сүулдэ ойлулчих гаддаг гэсэн бараг. Зарим нь ойлулчих гаддаг. Бараг л гонигтай ая явуулж уусна. Ээ чигээ хайрлаарэ өдр гэж байна те. Тий. Тэнд нөгөө нэг их хүрээд өдр гэдэг те. Ойлж мөлөөшээ. Ерөнхийдөө манай хосон шог бол гэхдээ гоё л доо. Яг гэхдээ левел нь бол дээр үе левелээр яваад байгаа шүү дээ. Үнийг л одоо нэг дээр үеийн левелээр одоо яг нэг хамтлагаараа ингээд яадаг ч гэсэн те. Яг нэг загвар л яваад. Нэг загвар л яваад байгаа л те. Энийг ахаа шинжлэх ихэд нэг ингээд арай өөр болгох те. Нэг загвараар л яваад байдаг. Сүүлдээ одоо яасан Тэгэхгүй миний сонсож байгаа юу гэвэл ерөөсөл сэдвэн дууссан юм яасан яг л нэг адилхан юм яваад их ингээл ярддаг болсон байл ярддаг болсон байлаа. Гэхдээ э, жоохон бахт би л хосож угаад зэх айгуу дуртай байсан шүү дээ. Тий, тий. Тий. байсан. Тэгээд э, яг одоо нэг шин урсгал юм уу, шин хамтлаг юм уу гарч ирэх хэрэгтэй. Одоо хамгийн гоё нь бол шин шин үе, наад шин үе шээ, шин үе. Юу л X төц маск хөл санагдчихсан. Аа. Тий. Ер нь хавшин шаг үдчихэв нү. Үзэхгүй гоё. Нэг төрөл хаяа нэг завтай үдчихдэг. Тэгэд нэгэл харангууд хамгийн нэг их юмтай шинэлэг арай нэг өөрөөсдөгсөн маск юм санагдаг. Next үзтэй. Шинэ үе зүгээр л орилоод байдаг. Орилсоор байгаа л дуусдаг. Тэр эмоцноос орилсоор байгаа л дуусдаг. Хүн ийлэх гээд хичээгээд байгаа ч юм уу те тэгэл орилоо л орилоо л. Орилж орилж орилж байгаа л дуусдаг. Аа. Э, над юуны хайгуу таалагд юм аа. Тэр нэг уюутгүлээ. Мөрөдлийн мөрөдлийн мөрөдлийн театр. Мөрөдлийн театр. Заримдаа доктор аамч юм шиг те заримдаа хошин шогч юм шиг. Тэр нь яг таалагддаг. Гэтэ хүн хүний сонголт өөрөл баг л та. Энэ дунд одоо сонсож байгаа хүмүүс дунд шинэ үеийг шүтдэг юм байвал уучлаарай те. Хүний л сонголт сонголт ч те. Энийг бол яг миний үзэл бодол яг ийм гэж хэлээгүй юм зүгээр яг ийм байх ёстой ч юм уу те тулгын шаарддаг зүгээр надад таалагддаг маск экстүүц маскын хангтаас нэг нэг нэлээ байгаад тийм те хин ах мах Баяр магнаах MC. Баяр магнаах энэ төр бол тэр бямс сүрэн тэр үнэхээр Эрдэн цаан. Эрдэн цаан тий энэ гурав бол үнэхээр лаг байт юм уу? Сүүлийн шинээр гарч ирж байгаа аа э, одоо нэг жүжигчд над гэхдээ шинэ үе нэг сонирхолтой санагддаггүй хэрнээ шинэ үеэс харин дандаа гой гой залуучууд гарч ирдэг юм санагддаг байхгүй сайхан бурхан болсон тэр билгэн ах байна тий Тэгээд э, тэр одоо нэг бүдүүн гам гамба тий Тий тий тэр мөрчөнд л дандаа шинэ үйл гарч ирж байгаа шүү дээ. Лаглаг те. X төсөөс гарсан сая юм ууцулчлаа. Гэтэ нэрд гарах гэж нэлээд удаан юм шиг санагдсан. Аа. Одоо бэлгүн Тэгэхээр яг нөө олуулаа ингэж тоглолдог болохоор Тийм тийм. Дунд нь жоохон яагаад гэнүү те. Тийм. Тэгэхээр одоо нэг дунд нь жоохон одоо нэг э, ахмадууд нь ахмадууд нь яг гол гол дүр авчдаг. Тэнгүүт яг нэг залуу шинэ үеүүд нь дандаа нэг э, юу одоо нэг туслах дүр дордог. Тэнгүүт туваач харагддаггүй. Тийм. Туваач харагддаггүй. Аа тэгэнгүүтээ тэд хүмүүс чи өөр хамтлаг байгуулах гэж хинж үздэггүй ч юм уу те. Аа. Тэг санагдаад байгаа байхгүй. Тэгтэл одоо нэг өнгөт инээдэж байдаг шүү дээ одоолт байгаа та. Тэндээс чинь өнгөт инээдэж чинь маск гарсан шүү дээ. Өнгөт инээд чи юу юу лаа жүжигт үйлцэх үү? Аа тийм тийм тийм. Үйлцэх үү одоо нэг хин өөр хин блэ? Үйлцэх үү Энд чинь байгаа бас бат үлзий энэ төр чинь одоо байгаа шүү дээ тэр мэр чинь тэгээд шин залуу үйл одоо нэг яг одоо л мөрөөдлийн театр айгу цоглог яваа штэ. Аа. Арай өөр хэлбэрийн хосон шог гаргадаг те. Арай өөр хэлбэрийн нэг арай нэг үзмжтэй юм гаргадаг штэ. Яг миний бодол штэ. Миний бодлоор арай нэг үзэх юмтай, арай нэг инех юмтай ч юм уу те. Тий. Тэгэхэд одоо нэг э, юуных бол э, шинэ үеих бол амби боёо л гарч яадаг. Боёо л эмхтэн хүн тоглоно, боёо л эмгэн бол, боёо л одоо юу юм тэр нэг хартай залуу ч юм уу тийм л болж идэг. Бусд нь гол дүр биш дандаа цэцлэх дүр болж идэг. Тийм санагдаад шүү дээ. <laughs> Тийм бас Тэгэхээр бас жоохон юунд дарагдаад байна л та. Дарагддаг юм санаг. Тэгэхээр одоо нэрд гарахын тулд нэлээд олон юм дээр гарч ирсэн. Нэлээд олон юм бол одоо нэг хин үлзийт биш юм блэ. Сүрэлт гэлөө. Сүрэлт энэ чинь бол үнийг л саяхнаас л гарч ирсэн те. Сахинаас л ингээд амар. Сүрэлтөө. Тий сүрэлт яг нэг шинэ үе. Мэдгүй. Тийм жижигч юм уу те? Жижигч шинэ үе сүрэлт гэж байна. Одоо яг нэг бэлгүүн гамбай интерес арай нэг жоохон дээр үеих юм те. Аа. Аа тийм. Одооноос л хүмүүс ингээд лагд маг гэл ядаг болсон ба одоо нэг Тэгмэд одоо шинэ үеийн шинэ хуцаан нар гэвэл бид нар танихгүй те айгуул. Мөрөлийн чадар шинэ хуцаан нар гэвэл бид нар танихгүй. Тэр юуних гэвэл Макс э, Маск шинэ үеийн одоо шинэ залуу гэвэл таньдгүй байхгүй чи нэр гархан гэхдээ э, юун дээр нь гарвал а энэ жүжигчин байна гэж царайг нь тогтоодгүй. Тэгэхээр одоо бид бид хэд бол одоо яг ямар э, бас арай туслаа бид нар арай давуу арай өөр давуу талтай те бид нарыг одоо чинь гэхдээ арай ч од болох нь цаашаа нэг яг миний зорилго бол тийм од болохтой бас биш л те. Гэхдээ нэг цөм гарч ирвэл те хүмүүс харьцуулдаг ч юм уу те. Өө нөгөө нэг э, комедигийн те хануу гүмэл хануугийн фэн клуб үүсчих юм уу те. Батагийн фэн клуб. Тэгэхээр яг нэг хүн дангаараа бас явж болохоор те. Тийм дангаараа явж болохоор тэгээд тэр нь өөр ингээд тэр хүний ингээд э, бас ингээд нэг имиж шиг л боов ярьдаг те. Боов ярьдаг те. А тэгэхэд манай дигийн манданд шоу яриад байдаг. Тэгээ шоу чинь тэгээ бовч. Тэгээ энэ энэ бол гэхдээ тэгээ байнга ингэн л гэсэн үг бол биш л дээ тий. Тий. Гэхдээ яг нэг имижтэй бас тий одоо юм э, буучин гэж дараа нь тэр сайлчин болох юм те садаг сайлчин энэ. Одоо л нэг энэ хошин шогийнхан болохоор дандаа одоо том том одоо ордон өргөөнөөс тоглоод байгаа болохоор э, яг нэг тийм тоглолт нь шүү дээ те. Комеди болохоор арай жоохон паб те яг хүмүүс чинь баар маягийн те. Баар маягийн баар паб тийм ч юм ууж суудаг. Тийм юу байгаад байна л та. Алжаала тайлах зорилготой те. Тийм. Тэгэхээр Зүгээр ингээд олуулаад цуглаж албан ёсоо цуглуулж тийм биз. Зүгээр нэг явуулын үндэс үүсэж болохоор тий. Тий. Тэгээд ер нь цааштай цааштай ч гэдэг ер нь ойрын ирээдүйд ингээд комеди клубтэй бас болъё гэж бодод байгаа. Яг өөрсдийн газартай. Тэгээд энэ байнгын комеди болж идэг шин залан хүмүүс тэнчэнэ ингээд шинээр эхлээд ингээд өөрсдөө яага тайзан дээр гараад ингээд ер нь хөгжүүлээд үйждэг тийм юу ер нь нээ гэж бодож байгаа. Энийг сонсож байгаа хүмүүс ч гэсэн одоо нэг гоохот 7 хоног бол хагасаа өдөр а full cup shop буюу Монгол стартап хаус гэдэг газар орой 8 цагаас stand up хийж байгаа. А хоёр дахь өдөр болгон суунууд төр орой 8 цагаас хийж байгаа. Тийм. Тэгээд бас тав хагасаа махсаа янз бүр янз бүрийн өдрүүдээр бас хөтлөх чабуулын үдшээр бас манайхан орж байгаа. Тэгээд аа ирж үзэж байгаарай. Тааш таас Facebook-оор дагаад та нарыг сонссон гэх юм бол бата айгуу та нарын таксиг үнгүү болгож магадгүй те та нарыг сонссон гэсэн үг зүгээр хэлээл. Тэгээд э, <laughs> Facebook руу тэр явд баттаг явц байд юм байна те тэр нь л тэгээд холбогдоод асуугаад UB comedy гэдэг байгаа Facebook дээр UB space comedy Тийм тэрийг та нарыг сонссон асуулт тийм ганц үгээр залгуулт хийсэн бидэрт өөртөө арим урам. Тэгээ тэрвээ залгаад комеди сонсоё гэвэл насан турш чинь таныг аягуул ингээд хааста <laughs> байлгын судлаа ярихгүй гэхдээ яг зөв ганц хоёр удаа их бол такс оруулж болно. Тийм болно болно тэгж жаад. Тэгээ бас залуучуудыг бас урьж байгаа шүү бас юм комеди их хүсэлтэй. Тийм заавал байнга л урьд юм л төө тэгээд хамтлаг мамтлаг бол биш те зүгээр зүгээр өөртөө гарч ирээд ярьчих Тэгээ өөрийнхөө олон нийтэд танилцуулж бидрээс инээдтэй бол яа бидрээс нь тайза тавьж өгнө шүү дээ. Үнэхээр бидрээс инээдтэй бидрээс илүү инээлгэж чадчих бол таас нь бидний гişүүн таач гэсэн өөрөө комитет тий Бид нар ингээ заавал гоё минутээ юмнаас бид нар буулгаал бид нар энэ бидний тайз гэдэг юм байхгүй энэ бол олон нийтийн цайз комеди гэдэг маань юу гэхээр олон нийт зориулсан олон хүн оролцож иж олон хүн бие биенийг инээх тийм л зоригтой. Тийм учраас энэ бол бидний тайз энэ бол бидний одоо крив ч юм уу те энэ бол манай гэр бүл гэдэг юм байхгүй та ярыг хүсчээвэл өөрөө манай гэр бүл Тий. Инээлгээд ер нь тэгэл инээдтэй хүмүүс л тэгэл ер нь яасан ч болно дөөх шах намайг бүхсдүүл бүхссэн ч болно гэж байна. Аа гоё инэт бол би хөхөж өгнө. <laughs> Ер нь юу ч ярьсан инэдтэй л байвал ер нь тэ болно штэ. Бав мав ярьсан ч хамаагүй. Зүгээр жирийн энгийн юм ярьсан ч хамаагүй. Тэгэл юу ч ярьсан инэдгүй байвал харин муухай штэ. Муухай тэ. Бидний зориг маань юу гэхээр хүнд гоё харагдах, гоё царайлаг харагдах эсвэл гоё юу ч юм даа нэг амар би 3 хилтэй 4 хилтэй би баян гэдэг тийм биш зүгээр л энэ хүмүүсийн инээх алах ташхал зорилго нь бол тийм шүү дээ. Ер нь бол. Тэрнээс л энэгээр дамжуулаад те бид нар од царайлах ч юм уу те од шиг байх биш те. Тэгсэн чи хэдэн жилийн дараа нэрд гарч чаа. Хотлоод гар хэсэг өмсөг зорохгүй морохгүй энэ дэр ношрааш. Томраашаа. Томраашаа те шүү дээ. Сайн өгс. Аа сайн. Тэргээ те баг миний гартаа ярих хөө юм яриа шүү. Өөд те. Тэгээ комедиан одоо яг энэ хэдүүл бол тэхгүй ах уу яг тэгж инээдтэй юм ярихын тулд бас ингээ хүмүүстэйгээ ойр байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэг хүмүүстэй ойр гэж шүү дээ. Амьдралтай ойр гэж тэгжиж энэ чинь амьдралын тухай ярина шүү дээ. Тэгвэл тэнгэрээс тасарсан зарим нэг нэг одонцрууд шиг те зарим нэг станууд шиг <laughs> статад яваад байхгүй. Статад яваад байх бас хэцүү шүү дээ. Аваач гурластаа уулна нас. <laughs> Сүүц соёлын тэргүүний ажилд соёл мөлд бүртгүүлээ нас. Буурастаа буурастаа авааш. <laughs> Соёл тамир тэргүүлээ шээ. <laughs> Соёлгүй тэргүүний ажилтан болчих шааж байгаа. Гэтэ энэ бас яг ингээд зүгээр хүмүүст ингээд юм юм аль одоо болж байгаа юмнууд ингээд яриад ингээд яаж байгаа ч бас нэг хэлбэрийн ингээд хүмүүсийг бас тий энэ стресст стресст амьдралаас жоохон ангижруулж байгаа нэг ийм л юм л да. Бас тэгээ бас хүмүүст одоо одоо нийгмийг одоо жоохон яаж байгаа эдгэж байгаа ч юм уу те. Хүмүүс ч одоо зарим юмыг буруугаар ойлгож авдаг. Тэр юмыг арай тэр буруугаар ойлгосноо нь арай хошим маягаар те эн чинь ингэдэггүй штэ гэдгийг нь ойлгуулчихар чинь хүн хүн инээж гин гэдэг чинь яг санал нийлэхэр хүн инээдэг гэж байна. Санал нийлэхэр те. Тэ тэр чинь өөрөө өөрөө бууж <laughs> өгч ийн гэсэн үг шүү дээ. Тэр хүний эмийг ойлгоод хүлийн зөвшөөрөд инээж ийн гэдэг чинь тэ. Энд хүлийн зөвшөөрж ийн гэсэн үг. Тэгээд энэ энүүгээрээ дамжуулаад ингээс хүмүүст одоо юм ойлгуулж байгаа ч юм уу те энэ порног ингээд чаадаг ч буруу шүү дээ энэ чинь хүмүүст одоо юу ч гэдэг юм уу те ихтэй гомо гомо хүмүүсийг одоо би бол гомо хүмүүсийн тухай ингээд ярьж мэрдэг одоо өөрийгөө ч гомо олгож болгоол энэ зүрээр ирээл энэ бол зүгээр нэг тийм амар нэг эмзэглээд тахаар юм биш шүү гэдгийг бас ойлгуулж байгаа. Нэг л байдал зүйл бүр тийм багт. Гэхдээ нэг амар тэгж нэг тийм нэгдсэн үндэсний байгууллагын элч дуучин шиг тийм нэг гэгээлэг шахалтай гэх шиг. Зүгээр ер нь инээж муугар шаан тий. Инээж лээвэл хамаагүй хашаас. Нэг амар тийм сайн сайхны төлөө тэгээд байгаа ч юм биш. Зүгээр ер нь дээр цагираг гарч ирэл зэ. Нэг далж малж ургацсан ч биш. Тий. Тийм байна. Аа <laughs> тийм байна гэж. Пив дууслаа. Пив дууслаа гэж. <laughs> Минийх зал дээр дууссан л таа гэж. Одоо нэг бүр Калтенбергний амтанд орлоо шүү. Тийм шүү. Ярих болгонда нэг шилэг уучаад. Тэгээ бүр Калтенберг ярих гал тэмүүлээд байдаг болцтой гэж. Зорилго зөв пивш. Ярих гал ийшээ яарч мараал те. Калтенбергддэг нэг тийм зааж гараа. Уц дуурж байна. Хануу. Байна уу? Ган готоор л байж гин. Чи болцсон юм уу? За, за, окей. Йоо, юм комеди яриа л байж гин. Оо, биста хамаг хаяга энэгээр хилээ ичлээ штэ гэх шиг. Өө, за, за. Энийг сонсч манай энийг сонсч манасыг зодхор баг энэ зүг хүлээж идэх шиг. Энд байд юм бэ нэтэр анх бол бид хэд нөө basement гэх клубт ярьдаг гэсэн. Тэр үед иржсэн нөгөө. Би жоо тэр жоо 200 дээс хамгийн анх удаа сонсчод тэр хамгийн анх гарах чи байсан байхгүй марцсан байхгүй. Оо яриад байна. Яаж гад нэг охин дагуулад ирсэн биш. Тэрнийхээ ажилтлаг од болохгүй биш. Юу яриад байгаа энэ тэрэг. <laughs> Тэгсэн чинь нэг гэсэн манай охин надад амар инээгээ шагаад ангууд биш. Би дагаа инээгээ. Гэтэ эрэхтэй ч тэгдэм юм. Яг боомо ярьж хахад эмгтэйг хайжууд энэ одоо юу яриад байгаа шалиатай энэ төр гэдэг. Би л өдөхөд бол бистэ евро дагуулад орж ирчихөө би зэндрээс найрах гэсэн юм байна. Евро дагуулад ороод ирчихөө гэж бол юу байгаа энэ төр хотлоо тодроо шагаад байна чинь нэг үз чинь манай нэг хамж өвд зөхөн байна өөс цөв инээж нэс дөнгөт нэс аа тэр хизээ хэлсэн бэ тэр чи юу вэ хамгийн анх идрээтэй чинь идрээ чинь дуудаад ялаа гэдэг чинь 3 сар худлаа ярьж байна Түрүү жил. Түрүү жилийн 100 100 биш ээ өөл хүүтэй аягүй үтэн байсан. А яг энэ 14 оны сая намруу. Тий 11 сар хаана өрцөн basement дөө. Basement гэсэн тэр өдөр чи аягүй хүн өрцөн. Идрээ идрээ чин анх гарч иж нөгөө шүншиг мөсгөө ярьж байгаа. Тэгэл би идрэг аах нөгөө нэг тэгж ярьдгийг мэдчихэж байгаа байхгүй. Аа. Идрээ чин тэгэж нэг яриа байлаа. Шүншиг яриа л те. Тэсэл нөгөө нэг юу юу яриад л ста гэдэг юм аа яриа л те. Би станад аяг их болчлаа гэл. Тэгт нь би анх сонсч ирсэн. Аа. Тэгэл л өста дайжгүй шиг бол. Тэгэл 2 3 удаа ирлээ. Аа. Тэгэл жинхэнэ эдрээ чин чи орох уу морох уу гэд. Аа. Яагаас тэгсэн юм баг. <laughs> Гэтэ өмнө тэгж ярьж байсан уу? Ярьж байгаагүй юу? Ярьж байгаагүй шүү дээ. Юу хүний өмнө тэгж яг хаа зөв стартап хүний өмнө бол ярьж байсан. Нэг арга хэмжээг хөтлөхөн чаашаа зүгээр эхлүүлэх төгсөх маягийн юм бол хийж байсан. Гэхдээ аа яг нөгөө нэг юм олон хүний өмнө гараад ингэж удаан хугацаагаар ярих асуудал юу байгаагүй шүү дээ. Гэхдээ тэгж ярьдаг хүн айгүй ховор шүү дээ. Тий. Тий. Хүм олон бас яриад байдаггүй. Тэгээд яг өдрөө намайг жоохон ярьж сурах гэж бодоод орсон байх л да. Намайг дондч юм бодоод. Нэлээд сайн ярьсан шүү дээ. Анх нөө фул кап дээр лөө те. Тэг анх нөө фул кап дээр. Тэгэхэд бол бүр яг гараал бүгднийг нинээлгээл бас биднэрт бас яг гой санагцаа яг ашгүйдэ гэж бодсон. Тэр өдөр чи бас бид нэр өөрсдөө яарцсан байсан юм уу? Дэг юм ээ бид хэд гараад жоохон хүмүүс инехгүй тэгээ мэдсэн жаар А тэр чинь VIP өдрөө бах нэг цөөхөн ирсэн. Тэгээ урд талч бах нэг шүүгсэн шиг баг юмсдаг асуу. Тий, тий. Тийм хүмүүс ирчихээр бас. Манай нэг найзууд байсан юмс. Э, тэгэж чинь бас ягаад инээс юм гэхэлэр магадгүй манай найзууд байсан болоод инээс ч гэж магадгүй нөө таньдаг мэддэг. Гэхдээ ялчгүй инээдээс анх удаа үзэхэд тэгээ миний анх удаа мод бол ямар ч тийм гоё байгаагүй шүү дээ. <laughs> Ер нь бол тэгэл үнэхээр өрөвдөлттэй байсан. Би ч миний анх удаа гайг байгаад үлдсэн бүгд өрөвдөлттэй байгаад байгаа юм. Гэхдээ тэр чинь анх удаа сайн гараа сайн бол тэ. Бариач их наашаа. Зүгээр ер нь ерөнхийдөө сайн эхэлсэн л гэсэн үг байхгүй юу? Тэ. Тэ. За түр зогсоох уу? яг анусыг энэ тал руу шиглүүлж хагаад яаж хуцж байгаагаа яриаш байгаа дэвэл нөө чи нэг подкаст хийний трийг шагаадсан тэр нь тийм мань ингээд танил мэдэмж илүү тий оо е тэгээд энэ дээр бас бага маниак вистанаар сонсдог бах тий шок <laughs> сонсож байгаа вистанаар нь зүгээр аа шок наттай уулзраа зөө за <laughs> ханаа орж ирсэн байна та бүхний энэ сонсож байгаа хоолой бол хануугийн хоолой байна аа ан түмэн манаас комедийн ингээд ороод ирлээ ганга битгуур ганга ус шатаагаал тэгэл ингээд ингээд манай студид зөвхөн нэг албаг шингэн дожгоо нэлээд олон хүүхэд хийгээд хөрөлцөөд кострул сава гялал зуулаарай огтоо аим шээж шинэ комеди реклаунуудыг бүгдийг садар болгоно гэж шээсэн Ааг өмс чгсэн байж дээ гэдэг нь шууд алтай хүүхэн байж дээ гэж. <laughs> За энэ яриа явсан байж яах. Аа ханаа ягаад ойр завгүй явдна уу? Ягаад комеди дээр чим мангар тийм 8 чимстэй болохоор тийм мээр завгүй шааж байна. Мусаа нохон бааснуудыг ашаах. <laughs> Хүний баас бэлдэж шахаад байна чи. <laughs> Тий шулаач шулаач байгаа юм биш л дээ тэгэл бизнес аашаа. Бүр мангар борлуулагчдаг гөрөв шиг өстэй болохоор бүр гүүгээш байгаа юм тийм. Юу зарж байна? Юу юу зарж? Өө тэгэл хүмүүсийн мэддгүй юмнуудыг л зардаг шүү дээ мэн энэ. Чи тийм мэдхгүй шангот нь. Чи юу мэдхгүй сте. Тийм юм зардаг юм байна. Гэтэ бас Bocari Sweet гэдэг нэг юу асуусан юм сте. Яаж байгаа тэр юм би 10 жилдээ зүгээр хөтлөө явуудаг сте. Спорт ундаа тийм тэр чинь тэр чинь бол гэтээ юу сте бас одоо манай energy drink шиг сте. Чи тэрийг э, шаалж явахдаа уул чи л Нилээ гоё шаа. Аа за. Амар гоё шаах уу те. Амар гоё шаа. Мэн тэрийг шаатчих дууж үзүүгчдэг тийш уулз үзнэ юм шиг. Уузан тэр чи яг энержи идэх нэг байхгүй. Оо е. Тэг чиний юу ч нэг яг ингээд айгүй хэмжээтэй ч те. Тэр нэг энерж дрийг чи тэр жоох юмдаа бүгдийг багтаацсан бол тэр покарис үчин тэрэн дотор ингээд багтаацдаг. Оо е. Залуус покарис бит надаас аваарай. Тожих шиг харагдаад тийм. <laughs> Харин тийм тожих шиг өнгөтэй гэж. <laughs> Мэн тэрийг зарж байгаа шүү. Оо Монголд зарж байгаа юм те. Покарис үтийг хараал идэг гэж. Тэр Японы юу юу те? Японы брэнд. Мен чинь тэгэл э, иши тийш яваал хэвээр энэ тэндээс бахан ганцхан юмнууд иши тийш каргон дотор чихээл хэвээр хууль усаар хууль ёсоор янз янз зүйл юм хийж дээ. Аа иши яах. Чадчих штэ. Ее. Монгол завгүй шиж дээ. Хитээс эхэлж ирнэ иймэрхүү юм хийж гисэн. Булцаан багасаа л хийсэн л дээ. Хит настаас. Оо 6 7-оос олохгүй бол тэгэл эцэг их хоёрын те бизнес ааш ганцхан араас тэгэл гүүгэл гөрөө шиг хийгээл хэвээр та гэж. Одоо өнөөдрийн байдлаар бол мангар бизнес байла. Өнөөдөр те Edamame beans Монголд орж ирлээ. Урд нь ч орж ирдэг л байсан л та тэгээ яг уу. Edamame гэдэг одоо манайхаар буурцэг байхгүй. Айгу гоё те. Японы стартуудын нэг те хараал идсэн мисүүд иддэг. Тэр их чи ингээд пи ууж захтай ингээд юу. Тэр ингээд одоо юу ч юм Тэгээ чинийх би хагас хагас боловсруулсан. Хагас боловсруулж. 3 минут э, гоё усанд ингэ чанаад ready. Тэр их чинь зүгээр э, яад штэ. Э, Уужийнхаа дунд иддэг. Тэр нөөрэгээд айгу гоё хамттай. Манахаар одоо нэг ер нь бол ихтэй тэрийг идсэн байхад л тий сэрлэгдлээ шаж штэ. Чи юм <laughs> байна. Ер нь бүх юм Японы бүх юм л ер нь сексн дээр нь хэрэгтэй юм шиг. Тэгээ Японч секстэй амар бах тий. Чи Япон хүндээ байг сэгсдэг юм шиг. Юу, би бишрүүлдэг гэсэн шүү дээ. Аа, шаа. Би ч нь бол дундаж шүү дээ. Оцгоноо шаачдаг гэсэн. Нөгөөдөл хичээгэл үрдээ. Япон порно үзэхлээр дандаа тийм байдаг үстэй. Чи ямар амар айдлах дугаар байна. Мээр амар. Хуучны дурсам сэргэлж чаддаг шүү дээ. Нөгөө төлн бүр ойлоо шагаа бүр. Хүрээг байх дуурж байгаа юм чи бас хөөлөөш. Хөөлөөш. Чи боддог юм ганга ганга ганга ганга ганга гэжтэй. Амын дараа шүү дээ. Зайлтай дугайл тэгээд те. Амир шаа. Мангар тий. Би нэг буруу юм хийх, буруу хэрэг хийгээд байгаа санагдаж шүү дээ. Зайгүй бот байдаг болохоор тэгээд шаалцаа шагаа те. Им нэг шиг өвтгөөд байгаа юм шиг те буруу хэрэг хийгээд байгаа юм шиг хүн гомдоогоч байгаа юм шиг өстэй. Чи яг аль хотноос Японы? Би энэ хөдөө байсан шүү дээ. Хаана аль ямар хотноос? Аа эхлээ Вакаяма гэдэг Осакагийн дуудалд байдаг юм уу ч дээ. Аа за. Тэгээ тэрний дараа нь Оита гэдэг Фукуокагийн хотод ч амар алдартай. Фукуока юу тий. Фукуокагийн доотлолт байдаг нэг тийм мужид нь байсан. Дандаа муха тэр төвүүдийн доотлолч байсан. Тэгвэл дандаа хөдөө байдаг гэсэн тий. Чи хөдөөний охтуудыг бол хашаасан байна шүү тий. Өө тий хөдөөний охтууд бол ерөнхийдөө тэгэл миний аа хөдөөний охтууд ч бол миний доотлохын найзууд байсан шүү дээ. Гангаа гэж. Хөдөөний охтууд нь одоо яг ямар ялгаатай хөө? Хотын охтууд. Өө тэгээд элдүү, элдүү, сэхлүүн зангүү. Бариу. Тэгээд угаасаа хөтөө гэхэлэр чи ойлгомжтой хийх юм байхгүй. Бариу. Хамгийн гой хийх юм нь юу вэ гэхэлээ секс уу. Тийм үү. Бариу биш, харин хотынх нь бариуд байхгүй. Тийм үү. Хөдөөнийх нь яа тийм. Дөлдөл нь. Ууж уу шатаа. Ууж юм. Секс зэрэг тий ууж уу 50 гэдэг шиг тий. Аллолоо сүн амиг минь уучлаарай гэж. Сая ямар ч ясна. Манай ингээл ер нь ийм эргүү стандарт нэг л тээ тий. Тэгээ намайг хүмүүс амар гэнгста гэж боддог шиг л ихдэггүй шүү. Би бол зүхтаадаг өстэй. Шинх шихгүй. Яа. Манай бол тэр газруудаар явж байгаагүй. Гэхдээ бол Японы 3 4 удаа яваа тий. 8 ч юм өстэй болохоор энэ тэнгээр нь хийсэн шагаад. Октодын амталсан аа. Манай охтод энэ үнэхээр хамталж чадаагүй мангаар үнтэй юм байлээ. Шах. Өө, мөнгө төлдөг хар өрөө штэ. Ээ, манай чи боовоо шууд үзүүлсэн бол бас л ондоо юусах те. Юу. Байгаал энэ гэж шагаал да. Японоор байгаал энийг юу гэж байна. Эй, Вакари машта. Йой, тамадачи. <laughs> Тамадачи нашрой. <laughs> Самдар мөнгө хайлсан шүү дээ. Боор мөнгө хайлсан шүү дээ. Яасан биш мөнгөөрөө боовчлаа. Босцсон боовчлаа. Мэдээ шагаад шүү дээ. Минийх болчихсон. <laughs> Нэр Монгол боо гэж үзүүлсэн бол шал ондоо юм болох байсан. Монгол боо гэж арай өөр нь тийм э, юу шүү дээ. Лимитэд эдэж шнэ байхгүй. Оо ээ. Залуус сонсож байна уу? Японы Японы дунджаас ер нь бол дээгүүр шүү дээ. Шаалда юу яриад юм бэ? Тэ Японы дундаж боовны Чи Монгол боовыг Япон боовтой битээ харьцуулдаг шүү. Гэтэ биз дээ. Тэ би нэг сони юм гайхдаг. Ингээд доош орохгүй шүү. Саяныхыг хасаар байё. Арай л гомо шаалда. Дундаж гэж би гайхаад идэх байхгүй биз дээ. Би сая яг Twitter дээр харсан байхгүй гэсэн чинь биз дээ. Юуних өмнөд Африкийн гэсэн чинь ерөнхийдөө Африк хар гаралтай Латин Америкуудын боо балер том шээс. Харин тэ би хилээд исэн биз дээ. Тэр дундаж гэдэг нь одоо хэн гаргад юм бэ? Дундаж гэдэг чинь тэгэл Википедиа дээр л байдаг байхгүй юу? Тэр орных нь можодын аллын хэмжээлэг шиг. Алных нь уртын хэмжээ шиг гэдэг. Аллын урт. Алных нь хэмжээ өтрөнийх нь те тэр сав гоструу савных нь уртаа байхгүй. Тэр гоструу сав яваад шүү дээ тэр доор чи. Хүүхэд бол усруулдаг бүхэл бүтэн factory шааж байгаа байхгүй те. Би гайхаад тэрийг одоо үнэхээр тэр статистик гаргацсан ингэж шагаад байгаа. Тэрийг одоо хэн барь одоо совилэгчдэр нэгэ барьж үздэг юм уу хаашаа ингэ. Тэгтээ бүхнийхийг барьж үзээд тэгээд дундчилсан байдаг те. Манай Монголыг ч 13 гэж байна. Тийм статистик юм гэдэг чинь шал ондоо ихгүй юм юм болгоноос. Монголд бол бас статистик юуны хороо морог шагаал байгаад бас тийм. Үндэсний зунд чи юм бовны хэмжээгээд статистик хороод нэр бол байгаад л бах тийм. 10 гүш. Монголыг ч 13 гэсэн байлээ. Тэгэнгүүт яаж гаргасан юм бол тийм. Ээ гिचи. Тэр олон хүмүүсийн дунд ингээ хайгаад бариад яваад байт юм уу? Босгоод яваад байт юм уу? Хүн болгонд үзүүл яваад юм тийм. Статистик нэмэр болно гэж боо босгоо. <laughs> Томбо. Гэтэ тэр нөө хаяа бас нэг э, эвгүй монгол залуучууд таард шүү те. Бас нэг бовтой. Утгагүй бовтой. Зүгээр нэг лантуутай. Тэр нэг хүчөө тасалсан залуучууд ер нь хүчөө тасалчин бол төвчөө э, тасалчин би бол мань миний ойрдтны бүх найзууд одоо бараг хөвчөө тасалсан. Хөвчөө тасалчих чинь ингээд шууд ингээд доотлогны одоо нэг юм байгаа шүү дээ тий. Тэрийг тастаа шаачж байгаа байхгүй. Америк Америкд бол мангар үндэд тасд юм шиг л тий. Э, Монголд бол мэдгүй би тэгж сонсч ирсэн. Америкт жоохон хүмүүсийнхийг үнтэй тасдаг учраас Монголд үнгүү тасдаг гэд хурж ирж бов моо тас бовныхоо өвчин өвчиг тасдаг. Тэгээд тэрүүгээр чи мангар <laughs> биш Америкт төрсэн монгол хүмүүс. Тэгээд <laughs> нөгөө нэг тэр нөгөө нэг яг тэр нэг доотлих нь нөгөө юмын тасчихлаар тэнд нь одоо нэг янз янзын вандасны хог мог янз янзын хог мог орд юм шиг. Тэгээд тэр нь ингээд яг өс бов өсдөг одоо тэр яг 13 14 15 насны үед нь тасчихлаар мод чаддаг бүр. Аа Ямар ч өвдөг шахахгүй. Манай тоцорсон юм уу? Тэмбүү юм <laughs> бүү шахахгүй. Манай тоцроогүй. Би тэд авчвал юм хог мог бандаж нь хог мог те хай нэг 0-ын цаасны хог мог шааж тийм асуудал бол ерөнхийдөө байхгүй шүү дээ. Тэрнээс өөр хурдан шамирн те хойш томрох томрох асуудал. Томрох асуудлуудаас мань ёстой мэдгүй. Томрохоос хоцорсон юм шиг. Мань нэг өөрөх төрөө санаа зовдгоо учраас э, хангалт. <laughs> Тэг карьертаа бас нэг нилээ илүү хийсэн асууцсан. <laughs> Тэ мот. Тэг хүн бас яг ингэдэм блээ худлаа ямиг айгүй олон жил ингээ үний юм шиг яахлаар өстөөр хүмүүст итгүүлээд итгүүлээшээс мангар тоо боортой гэж ярьсаар байгаад бүр үстэй хүмүүс бүр тэрэнд итгэсэн найдсан тий манай хамгийн том боорт тэр чинь найдсан байхгүй биш байхгүй зүгээр бүр итгэсэн оо чиний ийм том юм уу гэж харангуудаа том гэдэг ойлгож чаддаг одоо гоё гоё газар хоолныгаа ресторанд оронгуудаа хамгийн түрүүнд стандар чинь тэгэл ямар гоё хоолтой юм бэ гэдэг яг гуанцтай адилхан л хоол байгаа шүү дээ Жохон тавг л гоё болох шүү дээ. Тавг нь гоё, өөрчлөл гоё болох шүү дээ. Харагдаж байгаа нь гоё болох шүү дээ. Лалрлах. А тэгвэл тийм гэсэн үг шүү дээ. Чамтай ондонголт ямар том боовтай юм бэ гэж ярьдаг л хта тий. Аа е. <laughs> Ханагийн боов, ханагийн боов гэл өөр амар алдартай гэсэн мэний чи боов. Ханаг пэрэс гэ брэнд үсэж шээс. Боунд зориулс пэйж нэх хэрэгтэй. Зургийн тавингууд бүгд мэддэг. <laughs> Ох ханаг их юм байна энэ дээрээ. Энд теста бүр үнэн жагри плейс ээ. Манайха энд одоо Батагийн плейс дээр хүрж жагриж болно шүү. Уух юма гаргаж ирээ те. Жагри. Охтууд үнгүү ааш те. Царай бол хамаагүй шүү. Номингийн гэлгрууд хажуудлаас шааж орж ирээл тэгэл угаасаа. Орж энэ төр бол 6 хүний орж юм орж бол амар гоё болох юм байна ааш. Би бас нэг иймэрхүү. Яг тэг орж сингл байхдаа энэ тийм оролддог байсан юм даа. Орж юу? Бүтэж байгааг. Яг хоёр трисом хийжсэн юм чинь. Трисом манч трисом хийжсэн л та. Тэг мангар эвгүй билээ сте. Яг нэгэнтэй сексж яхлаар нөгөөх нь тэнд амаангагаа өвшөөгөөж байгаа. Тэ хамгийн эвгүй юм болсон нөгөө яг нэгэнтэй шаалтж байгаа те амар тийм релиз э, мэлиз шагаа те. Яг тэгэл дууссан ч юм уу. Тэг тавьж байхгүй те нэгэнтэй шаалтж байгаа. Нөгөө тэнтэй шаалгасан чи босдгүй шатсан. Эвэр тийг нөгөөт нь хөөлөш байгаа. Тавхасаа өмнө яг хоёулынгийн нэг ингээд гоё жаргаагаа шагаа те. Хуруугаараа орлоо. Жаргаах хэрэгтэй. Нэгдээ шалжчих нөгөө тийм дижид байдаг байхгүй. <laughs> Дижид дээ. <laughs> Scratch. Манчи ямар тим юм мэдэх штэ. Тэгээ өстө бүр салганаа шага хоёр хүнтэй унтахаар ч зүгээр хитрхи олон пүүси хитрхи олон хөх харагдаа шага бүр сандарсаар гоо тарсан. Шинжэнгөө гоё хойлонтой унтсан л. Хойлонтой тоглосон уу. Тэр хоёр амар тийм best friends үдсэн тий. Йоо. Манчин бүр яг тийм зүгээр л талдах шаажсан л да. Уутсан тэгээ шаахгүй. Яг <laughs> огтоо огтоо зүгээр хоёр охинтой унтцэл юм бэ тий. Энэ бол зүгээр ирцүүдийн мөрөөдөл нас тий. Йоо ханууг бүгдээр тий шүтэн бишэр ёо зургийнхын өмнө зул асаа ёо бүгдээр аа. Гэтэ тэр хоёр нь амар царай муудаа моожуд байсан үл яг гоё. Тийм үү? Ямар муухай асуултсад үү? Мэдгүй. Би санахгүй байна. Тийм үү? <laughs> Үгүй би санахгүй байна. Тэр шигээс. Согтой байсан. Аа яа. Ганг тэгжсэн үү? Ганг бол үгүй. Э, Юу хоёр ихтэй нэг эмэгтэй байсан шүү. Оо яа. Наа ч гоё юм байна. Хөөе гоё юм байна. Э, нөгөө эмэгтэй нөөрхийн амтан сүултээ бурхан болсон шүү дээ биз та. Болио, үгүй үгүй. Болио сүултээ бисаа үгс дуурхаа болио. Хөдөлж. Япон, Япон тий. Япон. Япон л да. Йоо, nice. Ямар муухай юм бэ? Хин нэгний охин гээ од та. Биш тэгвэл нэг нь алруун шааж яхад нөгөөх нь аманд нь релиз шаажсэн биз тий. Аманд нь яг релизээ бол дандаа тэр юунд нь ийдсэн байхгүй юм. Аманд нь бол зөвхөн Кострол саунд нь уу? Кострол саунд нь. За тэгж ярина шүү. За одооноос ихтэй ал гэж ярихгүй Кострол сав гэж айгу гоё соёлтой тий. Кострол саунд. Боо гэдэг үгийг одоо цөмөрөө юу гэж өөрчлөх үү? Болжмор энэ дэрэг. За боов гэдэг үг гэж арай гоё. Боовч угаасаа л гоё үг юм байна. Боожгоо тий. Боовч угаасаа л гоё үг. Үг нь угаасаа гоё явах. Тэгээ боовыг өөрчилж болохгүй зөө. Боов гэдэг чинь өөр амар нүнжигтэй сонсогдож байгаа шүү дээ. Тэгэхгүй боожгааг үл жижиг юм шигтэй. Миний жижиг гэж хүн зарлж байгаа юм шиг. Боов. Шүмбөг мөмбөг гэвэл биз нөр жоох хөөгдөх болоо шээж. Шүмбөг үү? Би бол боог үл юм ул боов шиг боовыг л төсөөлдөж тэгвэл тийм том ааш. <laughs> Тийм хавтгай. Тэг боог зугасаал нэг боог гэж хэлэнгүүт том сонсогдож байгаа шүү дээ. Болж боож байгааг шангууд яг болжмор шиг жижигхэн бондгор боор дээ. Яг тийм нэг ганцхан том нэг компаниар компаниар боог гэдэг нэг захир шааж байгаа шүү дээ. Боож байгааг шаа зүр хилцэн дарга шаас те. <laughs> Шүмбөг шаа зүр шинэ ажилтан шаа. Шүмбөг. <laughs> тамхи мэмх энэ төр гэж яждаг шүү дээ. Өнөөдөр ч хийдэг өдөр үлээ манайхаа. Хагас өдөр. Ее. Тэ. Дийл доо. Ее. Big Black Dig гэж харж байна одоо би тий дааш. X видеос дээр дараа одоо ее. Өө хануугийн бов шаж зүгээр. Өө хамгийн ихэнд хануугийн боогоор чинь. Манчи ийм том бооггүй мэн шаж байгаа. <laughs> Унагийн шаж нүгөө. <laughs> Юу унагийн вэ? Ээл загс. Манайч боог ээл загс гэж шааж шүү их шах. Ее. Йоо. Asian gay community гэж шээ. Зүгээр зүр хүүснээсээ давцсан. Миний дуртай яг хар порно actor Lex Steele гэдэг байхгүй юу? Та нар мэдхүү Lex Steele-ийн талаар. Үгүй шүү дээ. 23 см бовтой залуу гэдэг байхгүй юу? 23 гэж бодлоо тий. Lex Steele L E X Steele зүгээр төмрийн аа тий. Биста дээр нэг э, газар орсон чи <laughs> Стил Батар гэжсэн. Төмөр ус гэжсэн гэдэг шатсан ба. Манай төй Монголд менюн дээр стил Батар гэжсэн гэдэг шатсан. Next дээр төмөр ус гэжсэн. Хүний царай гарч ирэх шагаад байна. Тэр хамгийн дээдлээс хар залуу штэ үе. Тэр нэг амар тийм 2 дугаар Lextil Dig гэл бичлэлтэй өгшөм тэгэл гардаг штэ. Yeah. Үуч нөө манайхаа одоо юу боо хатмад гэж шахаад. Юу жийс гэнэ. UGS porno site гэдэг миний ч мэддэг юм уу? Мэдхгүй шүү дээ. Би чинь чи гар э, ангалга идэг гэж мэддэг юм уу? Come on man. Өө чи буруу руу н ороод штэ гэх шүү. Яа даам бэ? Өөш. Энэ порно үздэг юм тий наадах ч штэ. Юу дуухаас ч үдээ наа залуучуудаа. Хар залуучуудаас одоо порноны хамгийн аимшигтай байстаа байна наадах юм бол. AVN Awards дээр одоо Best Men Performance-ийг 2004 онд авсан ба. AVN Awards бол та нарын мэдэх порно Оскар харж ийн ямар том боовтой дуухаас зүгээр жоох хөдөлж байгаа шүү. Тулт нь хийхгүй шүү. Дуухаас бид гур порно үзэж гин ааш. Дик контрол хоёр стагийн голд байгаа юм болов. Дик контрол эднэс дүү. Наа чин бол одоо порноны хэлээр иринкс гэдэг чи одоо пүсингс гэж хэлж байгаа. Пүсингс <laughs> гэж хэлээд байгаа. Тэгээ манай хүүхэнд бол одоо за порногоо бол одоо ингэдэг бол аимшигтай боовтой залуу байгаа. Лексtil. За дараачийн порно актрис одоо ёо аимшигтай. Хөөш арай өөр юм үзье. Гарчи. Миний дараачихын порно актрийг хэлье. Manuel Ferreira гэдэг Франц залуу байгаа. Мангар бүдүүн боовтой бай. Ferreira, Ferreira э, double эртэ. Yeah. Yeah baby. Мануэл Гена залууч аа. Наа ч юм бол азрах хөстэй байгаа. Хануу дандаа эргэжтэйчүүдийн сонирхоод нөгөө. Агаагүй эргэжтэйчүүдийн нэрийг гэхдээ яг идрээс яг юм сурдаг байхгүй яг эргэжтэйчүүдээс юм сурдаг байхгүй тий. Эмэгтэй хүнээс юм сурахгүй найзуудаа sorry. Идэр чинь яг жинхэнтэй яг хэдийн үед нь яаж хөжлөх үү тий. Яг яаж аль үед нь харигслал илүү зохих юм ахгүй. Мангар бүдүүн бовтой залуугаас тий. Миний гарны ийм одоо шуу юм уу ааш юм шүү дээ. Тэ. Зүгээр л богинохон ч гэсэн бүдүүн буувтай байл бас гоё шийдэж байгаа. Ее. Франц залуу. Аа мундаг. Одоо энэ энэ залуугийн гоё порнонуудаас нийлэхэд бол хамгийн сүүлд юу лээ? Best of юу лээ? What the fuck үе юу лээ? Best of raw гэдэг шинэ төрлийн порнонууд. Тэгээ энэ порнонууд нь болохоор Зүгээр шууд porno star дээр очиж шууд POV буюу одоо position only яа. Юу гэдэг тийм. Position only тийм. View юм уу? Тэр одоо POV ч point of view байхгүй юу? Point of view юм уу? Үний яг өөрийнхөө харж байгаа зүгээсээ. Яа, яг тэр Тэгээ хөөхн нас гоё хөөхн байна те. Энэ бол одоо 41 настай хүүхэн байгаа. Аашаах вэ? Бэ хотоо шатдаг шээсээ. Одоо яг энэ Мануэл Феррерагийн араас сугалсныхан дараа хэдүүлээ орвол Мэдрэгдэхгүй шүү. Энэ одоо Эва энэ хүүхний чинь нэр нь юм блэ? Эва хин блэ нэг тийм нэртэй хүүхэн байгаа. Эва Адамс гэсэн байсан. Эва Адамс гэсэн байсан. Тийм нэр sorry. Эва Адамс бол бас л эвгүй өстэй юм л та. Одоо юу энэ Ферерагийн э, дараа зүр маний тэвэл биз дээ нүүтэн дуурахгүй биз дээ хийлдэ мэлдэ хүлээгээд байдаг те майнд биз дээ 50 шаац те ханам газар хөдлөө үгүй энэ чи яг боундо байдгүй байхгүй юм юм дэр чи гол нь те гоё импрешн шахах хэрэгтэй байхгүй энэ хүүхэн дэр чи те би мотбовто чамайг хаах шааж ийн гээл те. Тэгэнгүүт л яг ая хамгийн гоё юм болж ирнэ л те. За порно ч яах вэ тэгээд порно үзэж байгаа хүн бол бас яг ингэж үзэх хэрэгтэй байхгүй юмыг бол үзсэн ч үзэх хэрэгтэй залуучууд бол ялангуяа яаж одоо энэ актруудын ямар ямар актрууд байна те нэр нас юм судлаал те юм үзүүл үзсэн ч хоёрын оронд тэгээ гар хангалах гэдэг шаардлага байхгүй шүү <laughs> найруулагчийн үзээ те ямар пикчерс хийсэн бэ одоо Private Pictures гээл одоо өөр ямар ямар pictures үүсгэлээ. Legendary одоо манай Brothers энэ ч бол аимшигтай шүү дээ. Pyramid эдэр гээд өөр 20 дугаар 100 Fox эдэр үзүүлээ шахаад. Нэр эдэр чинь бол одоо яг урлаг болсон. Энэ эмгтэй нүнд ажгүй байна нэр ёо. Залуугийн боб бол залуугийн боб бол угаасаа аимшигтай. Бүдүүн мөрсөө бас богинохан юм байна тийм. Тийм мангар бүдүүн бохгүй юу? Тэгээ бид нар бол бас мангар бүдүүн боовтой болчвол бас зүгээр л байхгүй тий. Гэхдээ энэ бол миний харж байгаа бол Монгол стайл богинохэр нэ бүдүүн тий. Монгол стайл тий. Монгол стайл. Чи бас бүдүүн болох гэж байна өөрийнхөө. Минийх бүдүүн л дээ богинох болох юм. Чи тэгээ яг ингээ орохдоо яаж орж ин чинийх тшгүй ганга байж да. Ингээ орохгүй байж үзнэ. Аа тий. Гэл тий яг тэр нөгөө охин ойрлол тий. Тий биз дээ. Яг тэр их юм чинь орохгүй байж удсан гэдэг айгүй юу ордог дээ биз дээ. Тэр нэг гэхдээ тэгж оруулах надад айгүй гой санагддаг биз дээ. Би одоо бол ийм UGZ порно үзэхэл болчиход байгаа. Нодлон жил миний бразерсын э, одоо энэ юу бол дууссан. <laughs> Жилээр нь худалдаа авсан байсан. Тэгээд дуусаад биз дээ. Тэрнээс хойш одоо HD порноос салаад байгаа. Вовных нь толгоо нь ерөөсө баг гардгүй юм, шамирдгүй юм штеп бүтэн. Хитрхи бүдүүн ойлгож байна өгшөө. Арьсан баг. Too fucking tick гэдэг шок. Энэ хүүхэн бол одоо бас эвгүй хөөс тээ. Хошног нь ихтэй жоохон мутацанд орсон. Ош энэ анаал гэдэг чинь бас хийхэд бас учиртай байд юм лээ. Хошног нь жоохон Наа чи дөнгөж цай анаалтцсан байхгүй. Идэлгээ яваа шээ. Наа чи дөнгөж цай анаал хийсэн шүү дээ өөр хэмтэй. Одоо Монголд хин хин гэдэг аав юу те хин гэдэг аав охин хоёр хамгийн түрүүнд порно хийх юм бол би одоо тэрийг л хүлээж байна. Оо юу лээ Монгол порностаар байдаг гэж хэлээ. Би харуулъя. Уянгаа хичээгэл хэн болгон бичээд идэг үү? Үгүй ямар тань хингэлээд вэ? Аа, бол порностаа гэж байна. Чам харуул үзье. Jade Love гинэ. Who the fuck is this? Nationality Mongolian гэж байгаа байхгүй. Lying, lying. За нэг хай за UGS дээр хайж үзье. Наач байхгүй. Jade Love. Love Ли Ю Ви шүү ой сугууда саах гэж байгаа улсууд сануулж байна. Наач банг банг гэдэг юм шүү. Өөр бичлэгүүд гарч ирнэ. Дандаа энэ нөгөө юуных нь Slat Love гэнэ. Oh yeah. Tyler. FaceTime хийх гэдэг шүү дээ. Jade Love байхгүй нөхшөө. Юу ч гэсэн Америкт байдаг тийм юу байдаг юм шиг л. Угаасаа Монгол юм байна уу? Korean journalist болж акт хийсэн гин. За илүү тэр тэр зин дээр нь дардаа өгшөө. Наа чигийн. За за. Үй, наач хөрхөө. Jade Love гинэ. Jade Love юм уу? Ман мэд мэдэхгүй штэ ямар уулцсан штэ. Аа энэ штэ. Тавьсан штэ. Wicked гэсэн үү? Black гэдэг. Oh yeah. Five days. Офер гараад ирлээ шүү дээ. Мөнгө шууд мөнгө авахгүй шээ. Харин тэглээ шүү дээ. Мөнгө өгчөөч. Ганга бай өгшөө. Энэ уулзалт бай гэж хэлээрээ. Сонсож байгаа эргүү маниакууд бай гэж. Манайс одоо нэг 10 минутын дараа гарахаар болчихлоо. Хэдүүлээ тэгээд. За тэгээ. Синийг долоо. За тэгээ өнөөдөр гангыг гангатаа цаг гаргаж хүрэлцэн ирж бидэнтэй ярилцсанд баярлаа. Э, хануу ч гэсэн те. За завгүй ядарч явж байна те вов ярихад ирсэнд баярлалаа. <laughs> Гоё. Сайхан порно порно үзээд авлаа. Тэгээ сайхан э, хоёр найзахын буянтай ойрд үзэг юм үзчихлээ. Миний яарч шалтгаансан жорлонгой мэлгах штэ. Шот саа. Йоо шот. Чи бүр нулимхэн дээр наач ямар амар юм. <laughs> Шаалдаа вэ юу? Наа чи хэний юу? Spider-Man юм шиг. Чи наа чи хэний групп юм бэ? Тэр маа найзуудын л групп. <laughs> Ер нь нэг найзууд нэг юм групп байдаг шүү дээ. Тийм байх байдаг. <laughs> Ямар лалар юм бэ ёо өстэй ёо. Тийм бат. Юу ийсэн юм? Мэдгүй өстэй парк. Аа. <laughs> Бортлог залуус. Оо тэр чи хармаар юм биш үү? Ой, октод сонсчихвэл шаалцсан охныхын зургийг нэг групп дээр тавьдаг гэж шүү. Энэ ямар яаж ч тийм кириллэр юм уу? Facebook Facebook дээр үү? Оо, энэ спортлог залуус. Оо, дайм ээ. За, харъя. Мэдхгүй машины. Онцгой охны зураг бол гэж байна. Машины зар мар шат. Э, close close энэ public гинэ. Тэгвэл харагдахгүй л дээ. Ганг дотор нөөд юм. Ой. Дотор нь. Э, Шаалт зураг дээрсэн. Аяа яа. Нэгэн нэгээр сургуулийн октодын альбомыг тавьшаасан. Тэрэн дээр фотошопор нэг нэгээр нь X-лээш байгаа өөрөө 12 дүүг X-лээш. За баянда. За бай. За одоо сонсож байгаа залуучуудтайгаа юу ярих вэ? Хизээ подкаст маань тавигдах уу? Мань тэгэл аль болох хурдан. Заваараа шахах юм уу? Тэ очиол юм орил. UB comedy-гийн пэйж дээр бас тавьчих гэж бодож байгаа. Тэгээ бас давхар маань чинь юун дээр байдیں۔ Танил мэдрэмжгээд бас юугаа. Тэр нэр тавих уу? Ийм пэйж байгаа. Лайклаараа одоо 3000 лайк тавьж байгаа. Ер нь дээр энэ хамгийн сүүлд болохоор 2 сарын 23-нд нэг дугаар гаргасан. Энэ болохоор найзуудтайгаа бас ярьж Тий. Тэмүүгээ хин хэдтэй ингээд аа гэж байна. 90 хүн сонссон гинэ. Ее. Хараал ийцэн 90 нөө ш. Юу гэнэ? Бооч өгөх шивс та. <laughs> Тэгээд наач амар үг амар хараал ш тий. Шутгүй <laughs> айгаа шиж. Хүн зодтолдохгүй шангуудаа бооч өгөх шивс та. Ямар амар юм бэ нэр айгаа шиж. Би л шууд айна ш. Айгаа. Ямар эргүү гिचээ гэж хэвчээ ш. Хурдан зайлж байлаа шага тий. Тэгээд ер нь ингээд 2012 оноос хойш ер нь хийж дунд нь завсарлаж исэн л тэ зөндөө тэгтээ э, хийсээр л зүгээр хийсээр л байх хэрэгтэй нэг удаа манай цойжоо орж исэн дуучин хурц чадахгүй цойжоо цойжоо өндөр цойжоо өөрч бас дотогийн агуу райвлууд байл ш та тийм дотод юм уу те цойжоо дотод байсан би ч гэсэн байсан тухайн үедээ бас элит байсан амар тоглодог байлаа бооцо моц одоо өдөржин шүнжгүй шаана тэмцээ минзэнд орно нэг нэг олсон эдэн цаасаа бүгдийг буцаад бизнесдээ өгөөд дуусааш өдөржин шүнжэнгөө бизнесдээ шах тураал эцэл гар марна <laughs> лаларын болвол тэгэл дуусна юм билээ Ман цойж чинь эвгүй тоглолдог гэсэн. Аа, тэгтээ суг байсан юм аа. Дотаг ер нь хэр хэр ер нь тоглож байна. Аа, дотаг бол тоглодог байсан. Аимшигтай тоглодог байлаа шүү дээ. Манай манай дота сонирхчд бол намайг бол мэднэ. Дота хань явсан. Чиний юунд нэр чи байсан? Миний чи никнэ юм уу? Ман чи багийн ахлах шиг нэртэй шүү дээ. Зүгээр л. Зүгээр л баавар шатсан ёо, писта. Ангэрч. Ее одоо юу одоо цоглол бол мэдгүй мань нэгтээ одоо ингээд нэг хүнтэй хоол идэх гэл байна цаашгаа яваад гэл тий Гэхдээ ярьсан ч болно л доо очоод тэгээд хамаагүй шүү дээ. Хүмүүс зөвхөн хүн ч гэсэн тэгэл ярьж болно. Гэхдээ тэгээд такс макс авах нь цаашийн тэгэл зүгээр зүгээр нэг тийм юм хийж болж л. Комеди. Тийм. Тэгээ одоо барыг ирэх болоо даа гэж. Задлуус маань зөвлөгөө өгөөрэй. Сайн миний чи хэлжсэн рекламыг хаал тэр муух болгодог хэрэг юм шүү. Надад бол яасан ч яг би хоол идчихээ очил очие. Гэтэ За тэгээ тэгээ тэг. Тэгэл юуруу яваалч. Окей. За. За зөвхөн тийшээ явлаа гэдэг нэг анга. Монгол стартап хаус руу яах чаа. Очиж тэнцээ нэг хийж байгаа ивент нь дууссан тэгээд очиод хэдүүл хальт ярих уу гэдэг чинь. Зүгээр мань очиж тоглоом тоглоомор байна аа шиг. Орж ий гэдэг шиг. Яг хальт зүгээр очил очив. Мань жоо өлсөөл энэ. Голоор нэг зүгээр нэг ганц сандвич grab хийчихсэн. Аа шүү. Ингэж яриад сандвич grab grab хийчихсэн. Аа. Тэр grab шүрдэг. Yo motherfucker. Grab гэдэг чинь. Yeah, grab and go. Одоо энэ нэг э, би одоо яг ажилч ажилтайгаа холбоотой нэг жоох юм ярил л да залуустай хандж тээ. Яг зүгээр танин мэдхгүй зүйл шүү заяа. Нэг э, одоо энэ нэг эн тэнд нэг худлаа эн тэнд нэг айгуугаж 4 5 жил ирсэн эн тентхийн баахан худлаа веста нар мундаг мундаг тоогооч гэл эн тентхүү гараал. Баахан ресторан тоолё гэл. Тамиг татаал. Ресторанных нь ариун цэвэр мэр гэж бүрцгүй шиэтээ Тэгээ идж байгаа ууж байгаа юмдаа жоохон анхааралтай хандж байгаараа залуусаа. Ресторанын шууд нэрлэх юм бэл. Нэрлэх үү? Нэрлэх. За манай арай тэгж манай нөгөө хамтарч ажиллаад юма зардыг болохоор арай чадахгүй юм л та. <laughs> Тэгээ ойлгож байгаа үстэй өгчтүүдээ ааш. Тэгээ яг юм намайг тэгээ тэнд нийлүүлдэг мэддэг залуусаа ааших тэг. <laughs> Тэгээ ер нь ихтэй жоохон тэгээ энэ тал дээр нэг гадаадаас өрөөд ирсэн нэг том том аав ээж нэртэй залуучууд байвал те бас эцэгтэй нэг ганц хоёр те. Тэгвэл гадаадаас аяг угааж 5 жил байжсэн нэг хоолны дүр мөр шаангуудаа Монгол төржиг томроош байгаа тий. Зүгээр л Монголд бол одоо шил гадаад бол за юу юу эдийн тий. Зүгээр л энгийн зүгээр зочин буудад ажилладаг л байсан гарууд. <laughs> Тий тэгэнгүүтээ Монгол төрж ирсний амар тий. Монгол гадаадын зочин буудад нь амар тийм гоё гоё ганган шагаал тий. Нөгөөдөл нь мангар тий гадаад байгаа юм шиг. Юунда 50 гогт тий. Томроо болон. Өө тэд нар чи бүр лалдар шат юм лээ. Яг яаж заварч байгааг мэн нэг ярмааргүй нэ. Үнэхээр муухан билээ. Яа тий. Зүгээр нэг нь жишээ Зүгээр л хамгийн энгийн жишээ бол зүгээр л лалар шийдэж байгаа юм шиг. Э, айгу муухай тиймэрхүү улсууд айвих байна гэдэг яг. Эмзэглэж явах юм биш төгшөө. Тийм сүлжээ ресторан юм уу? Янз энэ тийм сүлжээ ресторанч байна одоо жишээлбэл. Тийм сүлжээ чи ер нь жоохон чанар чанар нь Broadway Broadway ч одоо яагдах юм бэ хэвээр тий. Би Broadway хамт хамтарч ажилтдаг л дээ. Тэ одоо яагдах юм бэ бүр арай шийт юм а тий. Хаа олж байгаа юм шиг. Зүгээр л нэг балмадаар төмний хооллоо шиг. Дахиад яаж л бол яаж чарсан тэгэл гаргаж ирэх шүү. Тосонд булгуулсан юм а зүгээр л те айгу гоё гişэгээд хүмүүс итгүүлэн шатсан шүү. Бродвей. Shit, бити Бродвей руу ороорой. Бродвей бол лалар. Би нэг сүүлийн үед нөгөө нэг юу таалагдаад байгаа шээ. Хэдүүлээ нэг орсон шээ. Өөрийн шиг та. Өөрийн шиг та. Тэрний юу н хоолн дажгүй онцтой. Хоол дажгүй гэж болно. Бас нэг жоохон бас нэг тэр дээр ч бас нэг тийм нэг юм багс таг энэ үрийн шигдааны босс солонгос авгаа гэдэм л л дээ өгчтөө. Тэгээ солонгос авгаа эцсийн эцэд мөнгө болоо шагаад байгаа байхгүй. Тэр авгаа энд өхөн гэж байхгүй шүү дээ. Яа эдэн цаас хийж байгаа л бабай монголчуудаа гişээл яваад байхгүй. Би ч юм бас нэг хараад ицсэн монгол хүндээ мөнгө оруулж бараад. Тэнгүү таарал ицсэн монголчууд нь амар тэнэг шатсан. Монголчууд. Өөр хамгийн амар балмат юм өвчтөр харлаа. Манийха фэйсбүүкийг харсан үү чи? Аа, нэг хятад нэг хөөхтүүд яасан гэсэн. Зэртэй. Энэ бөмбөрийн тэнд явж исэн чинь нэг э, бацаа нэг нэг гурван бацаа зодоош ягаад байна бууланд бүр хах шааж байна. Хэдвэр ер нь хэдвэр ингээ хөхт. Мэдгүй 3 4 дөрөөр л ингээ хөхтэйсэн баг. Мань жоох юм биш тийм үү. Тийм 4 5 ч юм уу. Йоо жоох нилийн одоо юу тий 4 5 мань яг тэрий нас мас энэ үү. Мэдхгүй нэ. Зодоош ягаад гэхгүй. Нэг нь бүр нөлмч юм биш ягаад. Нэг нь өшөглөөш нэг нь өсдцээ. Өө дүү бүр хах шааж байна. Би тэгэхээр феста гэж ашигласан чинь дүүнэр хайн мөч хужаа байхгүй юу гэж шахах. Тэгээ гараад зоддын та нар гэж ашигласан чинь Цухтагаа шатчих. Тэгээ манчин яг тэр үед нөгөө нэг бараага нийлэлч идэх газар мөнгө авахгүй хүлээг зөвжсэн. Тэгээ нөгөө бацаан дээр ч очиод бацаа нэг авраад аа манчин аврааш супермен ааш. Тэгээ авраад миндүү яагаан зодуулаад байгаа митингийн ганцаар явж юм авчиг гişээсэн чи. Дүү бүр зодуулсараа бүр майр өрдөлтөй болсон. Хужаал юм шиг хужаал юм бэ л л дээ. Өвөө нь хужаа өвгөн бэлээ. Тэгээ манай өвөө хужаа болохоор намайг зодоод ит юм аа энэ чинь өвөө нэрж авч байгаа байхгүй юу? Улаан цаа хуужаал өвөө өлөө л дээ. Яг гоо тэгээ монголчсон тэгэл яг хүн л бол хүн шүү дээ тий. Дөөг бүр амар зодсон байгаа маа фистанар бүр. Юу вэ? Тэр э, нөлөмж мөлмөө шатсан бүр хувцсан хувцсан. Огийн шатдаг уурж муураа шат. Тэр жоохон хөвгөдөд бас тийм бас их э, яатсан байх шүү тий. Хаттуу одоо тийм үзэн яддаг ч юм уу. Лалгын фистанарын эцэг эхнүүд энэ сошиал медиа том болоод нөгөө нэг юу юу шигтэй бурхан алдсан дээр хүн амтан сөхрүүлдэг шиг тийм яах гэдэг юм бэ одоо тэнийг ийм балмад болгож хүүхдэд өмжүүлж байгаа пестанаар бол одоо өгөх хэрэгтэй шүү дээ сүүл зэр ээж аав тоодгүй ч юм уу одоо зарим нэг нүр хитргий байгаад байгаа байхгүй за одоо за яг байж болно шүү дээ тий болохгүй мэдхгүй янз янзэл хужаанаар байгаа гэдгэн хүмүүс л юм чи зарим нь болохгүй зарим нь болж байгаа тэглэг тэр бацаан буруу гэж түрх амтныг зодоош байгаад байгаа тий Тэгснээ тэглэж ер нь Монголд ингээл нэгэн тал ирцэн тэгэл Монголдоо л амьдарч байгаа адилхан л ингээл хамтдаа л нэг газар байгаа юм биш биз дээ. Бидрийг одоо жишээлбэл нэг газар орчингууд нь дэлбэртэн зодоош ягаад. Одоо жишээлбэл 90 он Оросд тэгдэг байсан гэс тээ. Оросд ч монголчуудыг баг ястан гэж зодоош байгаа алаашаад байд юм шиг юм байна. Би өдөрсөн. Тийм нэг скин хэдүүд. Тэгээ биднийг жишээлбэл 90 онд хил нэгэл арчлал гарсан чинь хужаад очсон чинь хужаанаа биднийг оо мууса монголчууд дэлбэртлэн зодоод зодоод алаашаа гадсан бол бид нар ийм үдэд юм байхгүй шүү дээ. Хятад ер нь монголчуудыг ер нь хэрүүлж явдаг. Юу хятад монголчуудыг хүлээж аваадах юм байхгүй шүү дээ. Ялгадаг байхгүй. Зүгээр л ялгадаг шүү дээ. Юу өөдөөс хятад хятаар ирэж шагаад байна. Манай өөдөөс нь excuse me Do you speak Mongolian? Тэгээ Монгол Монгол гэхээр одоо юу гэж юу гэж Монгол гингүүт манай Монгол л гин. Өөр Монгол гэдэг тал нь нөгөө тэгтээ тэргүй тийм тал болчихсон учраас. Диих штэ өөр монголч. Тэгээд яг хөө тэр чин Монгол монголч манах штэ л гэх юм. Аа. Оос Монгол монголчууд манад байгаа юм чин гэлөө. Тийм тэнгүүт монголчууд нөгөө нэг жоохон зүрхэнтэй хийдэг гарууд нь. За тийм л тэд нар тэгээ ойлгоцсон л байгаа штэ. Тэгээд нэг тусгаар тогтсон цуулсууж бас мэйжлэн гэдэг юм ойлгуулах гэж ядаа шат. Үгүй манай улс тусгаар тогтсон гэж томроош байгаа. За яах вэ? Тэг нэг хүн мэдэхгүй л байгаа байсан шүү дээ. Лээл үстэй. Хүн болгоны нэг. Хүн болгонд нь тэгж өөрийгөө стресстэй ойлгуулж сурах тааш. Гэтэ тэргүй наад балмад писта чинь тэрүүгээрэл дуусаад үхгүй шүү дээ. Арай жоохон өссөн бол мэдэн шүү дээ. Ягата писта нар бас байна юм. Жоохон стресстэй шагаад байж мэн чи ойр. <laughs> Өнөөдөр жоохон стресслээ. Стрессгүй амьдр ёо гэж. Стрессгүй амьдр яаж амьдрах вэ? Хүн амьтанда харьцахгүй л хэрэгтэй шүү. Ганцаараа <laughs> бясалгал хийгээсэн. <laughs> Ямар ч асуудал юу гэж. Итгэхгүй ойлгохгүй шүү юм аа. Өдөр юу окна гаргаад л ингээл гадаа зүгээр саатан сууж ахных гоё байд шүү дээ. Чив ч юм уу гэж бодохгүй юу. Тэгэл бусад хүмүүсийн ажлаа ингээл хийгээл ингээл навшуулал байж хат хизээ тархуулаа гэл цаг руугаар байж хат бол шоу мууж ирэхийг сонсоол. Аа шанцаараа чимээгүй сууж монгол бодолтой орол. Бид ер нь энэ хурууд яг төрсөн юм бэ гэж яагаад. Тэгнэр тэгж тэгж жоохон нөө нэг э, тарих толгоо чөлөөлөхгүй бол тэгээд дан ажил гэж юм тийм бодсоор гад нөө нэг комеди юм бодох юм баг орж ирэхгүй юм шиг. Гэтэ хаяа бол яг ингээ ажил төрөл ингээ хийгээ явж хахад ингээ санаа урж ирж штэ. Мэдхгүй зүгээр надад зүгээр үйж байгаа л дээ ингээл юу ярих уу гээл тэгэл ингээл энгийн юмнууд харж ахтлаар юу ч ярмарч юу ч ярьж болно штэ ер нь комеди дээр. Mm -hmm юу л бол юу лэхгүй инээдтэй ойлгож харах боломж байгаа байхгүй. Манай нөгөө нэг одоо энэ audience гэдэг хөлөө авахж байгаа хүмүүс л хамгийн их шалтгаалж байгаа байхгүй тийм. Сонссоор бол дэвжэрийн шатсан тухайж байгаа стресстэй байгаа ч юм уу. Ян янзын улсууд ирж байгаа. Тэр улсууд нь харж байгаа л тааруулаад гарцмаар юм шиг юм л та. Тийм. Би ер нь тэгж л ойлгодог. Тэгээд одоо тэр улсуудтай ч хэрэлдэж шахаад ах хэцүү тийм. Хэрэлтчүүл тэгээд нөгөө яг нэг хэрүүл болчихно л та. Хэрүүл болоо нэг тийм палмал пистанер байдаг те. Батад бид хоёр бол баян палмал пистанертай таарж байгаа шиг <laughs> тий. Тэр хүмүүсээ чинь нэг гоё эвтэйхэн хийх л хэрэгтэй. Одоо буулна гэж одоо хөстэй болоос л тий. Хөөе одоо буулна гэж. Нэг э, яг яалчгүй яг нэг шатар дээр яг мад хийдэг шиг л яг үг хэлээрэл мадлах хэрэгтэй юм шиг үнтэй хүн амьтан бүгдийг нь тэгтээ бас эвтэйг мадлахгүй бол чи илүү биста гэж хэлж нүдэн гарч байгаа бол зү биста юм. Тий. Тэгээ аз улс нэг тийм болж байгааг үлдээ бид нарт. Болсон ч биста маань боогол унах юм чи. <laughs> Нөгөө нэг Япон зодоогоор <laughs> юу гэдэг лээ. Нэг нэг тайсан дээр гараад иржсэн. Нэг тайсан дээр нэг сохтуу биста гарч ирээдсэн аахгүй. Ингээ зүгээр л юм ярьсан зүгээр л яг чив чив зомби шиг зүгээр гарч ирээшээ оройн хальт боосон ч юм бүр үхгэсэн шээд чи надад дахиж ингэж журах юм бол аллаа шүү маллаа шүү гэсэн оройн бейсментийн шилэн хаалгын цөм хөшгөлж хөшглөө шээ үнэн хорсолтой зал байлаа балмат тий балмат уус юм шингэж чадахгүй ааш мань бол амар шингэдэг шууд бөөлж өшөөч юм чи өнөөдөр нэрээ гоё тоглолт болно шүү дээ юуны тоглолт аа маний челси 1:30-аас е залуусаа За на хабуулын тал дээр ярий. За тэгээ. Хабуул яг яаж ийн өгшөө? Хабуул дээр бол идүүд очсон. А өчтөр бол нөө хуучин ланкла бол одоо Grand BB Royal гэх тэр газар ирсэн. Тэгээд Badis pub дээр 2 удаа ирсэн. Нийтээ бол нэг 3 удаа л ирсэн. Энэ хабуулын үдшээр. Гайгүй. Ер нь бол гайгүй хүлээж авч байгаа. Гэхдээ яг яг бас нэг яг тэр тэнд нь сууж байгаа хүмүүст нь ер нь ярьсан л та. Өчтөр бол Badis дээр яг хаа эхнийх дээр нь гайгүй хүмүүс ирсэн жүжигчин ундрмаа их зүгч зүрийн хошин шог мог сонирхдаг хүмүүс үрж ирсэн тэгээд бид нар бол яг бид нарыг гайгүй үнэлчихилээ тэгээ байдис дээр хоёр дахь удаа бол ерөөсөө цөөхөн байсан тэгээд тэр цөөхөн хүмүүсээ бол ихтэй яг тултал нь нийлэх чадсан даа бол баяртай байгаа аашхаа <laughs> тэгээ нөө юу хоёр сая өнгөрсөн өчтөр болохоор лан клуб зүгээр тэр тэнд суужсэн хоёр дахь хортон суужсэн хүмүүстэй нь л ярьсан Зарим нь сонсохгүй, зарим нь тэгэл сонсоол. Тэгээ бас яг ингэмээр юм шиг юм а тий. Би ингэж бодоод байгаа шүү дээ. Яг ингээд нөгөө нэг яг одоо ингээд зүгээр сууж байгаа хүмүүстэй яг ингээд пивуугаал сууж исэн чи гинт тажууд нараар орж ирээд би танарт бов ярьж өгөх гэж шагаад. Тэгэхээр <laughs> мангар эвгүй юм а тий. Харин тий тий. Тэгэхгүй яг би тэ би бов сонсоё гэд очсон одоо манахт юу бид нар ирдэг <laughs> залуучууд тий. Охтууд мохтууд бол тий яг юу сонсохоо мэдээ тий. Тэд нар бас бидний амнаас яг юу гарч ирэхийг гэж ингээд амглаа шааж байгаа байхгүй тий. Яг нөө нэг залуу тагсан байхгүй өнгөрсөн одоо нөө expectation шааж байгаа. Full cup дээр яг өнгөрсөн ах санд хэдүүл ярьсан шүү дээ. Ярьчаад тий дуусаад би нэг баас мас сүлд нь ярьчаад. Тэгээ буусан чинь яг тэр ярьж авах ярьж авахт бол тэр залуучууд нэг хоёр залуу байсан энийг гэдсэн байхгүй. Гэсэн яг бууж ирсний дараа аа би бас юм сонирхтой монирхтой гэдэг гэж орж ирсэн. Гэтэ баас ярихгүй гэж болохгүй юу гэдэгсэн байхгүй. Яагаад гэсэн чинь чи бас тэ ингээд нэг хүмүүст нэг эвгүй байгаа штэ гэсэн чи та өөрөө энэс мэстэй гэсэн чи тэгээд тийм л тэгтэл эн чин тэгэхээр ингээд бас зарим хүмүүс болохоор бид нэр ингээд өөрсдийнхөө хайрцагт оруулах гэдэг байгаа юм шиг тийм чи яг ингээд чөлөөтэй шааж байгаа чинь тийм бас тийм хүмүүс үүд юм бэл өөртөө энийчэд амар утахгүй тийм энийч ийна гэдэг чинь тэгэл болоо штэ би бол одоо яг жишээлбэл тиймэрхүү хүмүүс хүмүүстэй бол харьцаад юу гэж боддог вэ fuck off л гэж боддог л доо тийм зайл бистам л гэж боддог л доо чамд хамаагүй тийм Миний амьдрал чамд хамаагүй. Аашиг тий. <laughs> Миний юу хийж байгаа чамд хамаагүй зовлоо. Миний юу хийж байгаа чамд хамаагүй пистамн тий. Чи өөрийнхөө зомор яв би өөрийнхөө зомор явъя. Тэгэхдээ дотроо тэгж бодсон мөртлөө яг гаднаа нэг гайгүй тий. Аа л гэж өнгөрч байгаа шүү тий. Тэгээ гэл тий. Ер нь бол тийм нэг хүнд мэдгүй юм а яриад иддэг пистанаар монголчууд амар их болчиход байна тий. Тий нэг өөрөө нэг тэдний одоо одоо тэднэрэл дутаад байгаа юм шиг тий нэг заавал ч юм хийх албатай ч юм шиг. Комедиг өөрийгөө мангадлаг гэж утсан. Миний тийм жаргал зовлон мэдэхгүй байж тээ нэг заач гал. Өөрөө өөрөө гарч ирээд 50 хүний дээр гарч ирээд нүдэн дээр нь аал ярьж бов ярьж чадахгүй ч худлаа <laughs> шаа пистан. Ша! Яа. Писта! Тэрийг шахах. Зүгээр. Яа зүгээр. Нилээ энэ ардаа тулсан биш үү? Хүмүүсийн чихийн дийл биш. Гэхдээ нэрээ маань сонсож байгаа залуучууд бас яг тэмэрхүүл юм бодох байх тийм. Тийм. Гайгүй гэхдээ одоо бид нар ингээд нэг хүн одоо тий сэлэсэр ч юм ингээ юм хийж хат тий та ингийн гин гэдэг хаа. Аа эрг шүргөө ахаа чонгол монгол гэх юм. Түү маш тий би дамд гэж. Яг нэг би бас хаяа тэг тэгжсэн л та нэг <laughs> манай гэрт орж ич юм хийж хат. Ахаа наа чи юу юм уу гэ заач гашаа. Эн чи ингэдэг юм уу гэсч тэгдэг юм аа. Шааша би дам гэж нэ. <laughs> Энд чи би 30 жил айлын баас цэвэрлж байна гэж. <laughs> Чи эдэн жил цэвэрсэн гэж шээж нэ. Тэгэхээр чи жорлонгоо гуугаад 3 жил болж байгаа юм тест. Машин зэрэг ачааш яж хөтэй муса бездан дэрэг төлөр урдаас. Э. За за тэгэл хэдүүлээ тэр яйда хүндрэлийн маань найз руугаа ресторан хүлээгээд байгаа маа. Энд бол одоо ерөнхийдөө бол айгу гоё тий. Орчин бол надад таалагдж байна Монгол small тий. Гоё Софо мофо. Хэдүүлээ ярина ойр ойрхон уулзж гин юу ээж комеди юм зүйл болж л юм. Юм юм ярьж тэгээд яриад мань чинь юу гараа комбитегаараа UB комитгийн хуудасаараа дамжуулаад ер нь жоохон өргөжүүлээд бас яг н тайзан дээр гарч ирээд боо бүкс ирээд байгаа хүмүүс яг яг үндэ яг юу ярьдیں۔ Тэ жоохон дэлгэрэнгүй тэгэхгүй л нэг тийм мэдхгүй шүү дээ. Тэ бид тэгэхгүй өө нүү манай идрийг тэгсэн шүү дээ. Нөгөө өнгөрөх <laughs> шууд дормжлоо шагаад өнгөрөл байгаа шүү дээ. Яг төрдсөн шүү дээ. Яг одоо тайзан дээр гараад ингэ байж байгаа чи яг манийдийн бас яг ингээд бас зохион бол дүр шүү дээ. Бас нэг жоохон арай жоохон хэтрүүлэгтэй ч юм уу тийм байга шүү дээ. Яг яг тэгээд яг та нар ингээд амьдрал дээр бас ингээд алиэл байдаг уу өдр гэж байна. Баян алиэл би бол гэхдээ ханаа бол тийм их үү. Шас. Мань ихтэй жоохон жоохон хүн амьттай нэг юм ярьж мэрдгүй шат шүү дээ. Би бол монгол дараахан залуу. Ааш. Хүмүүстэйгээ уусаал явж байсан шүү дээ. Тийм уусаал тий. нийтчтэй. Яг нэг ганц нэг фаны юм хэлчмээр санагдвал хэлчихэл тэгэл дугаар хэлж явах тий тэгчих чинь савсагнаад байхгүй тийм. Йоо чи нэг өнгөө ирдөө гэж яг нэг байнга шүү. Тийм бүр <laughs> тэнгуут нь яг тэрийг мэдж байгаа юм шиг би янгантай өнгөө ирсэн чахаад За чи янганаас өөр өнгөө ярьдаг лээ би жоохон мэдсэн. Нэг хоёр янга явдаг байхгүй. Эдрэгтэй <laughs> <laughs> янга ярина ш. Зогсаасаагүй янга ярина ш. Янгатаа нэмэгдэн ш. Харин тий. За өндөрлж гинөө тэгээ тэгээ тэгээ. Тэгээд сонсож байгаа хүмүүстээ баярлалаа. Бас манай комеди ирж үзээрэй. Хоёр дахь цаонод Хагасанд энэ full cap буюу одоо шинээр Монгол стартап хаус байгаа. Тэгээд UB comedy page-ийг лайклцсан баг цаг вэ. Одоо хаана юу болж байгаа мэдээллүүдийг бүгднийг авна шүү. Тийм ээ. За тэгээд харьч хурдан Хоёр дахь мань нөгөө нь юу гаяр шүү. Хоёр дахь мань зөвхөн нэг албаг шингэн тоочгоо нэлээд олон эмэгтэй хүнийг жаримслүүлгээд хангалт да. <laughs> Гоструу сава гялал зуулаарай. Агта арай тэнийг юм байна шүү дээ. Болно шүү дээ. Ямар яах юм бэ? Энэ чи ярьж байгаа арга нь бол. Очир булган сангтыг гэвэл яах юм бэ? <laughs> Очир булган юу? Очир булган сангтыг гэвэл яах вэ? Юу юм? Очир булган ал очир булган ал гэж хүний хүсэлгээ згааргүй. <laughs> Очир булган алга. Тий, очир булган гэж. Өөр тэр нэг эфемер яваад байгаа тэр нэг балар дуу балер дууч одоо бүр мөнгө цээжлэгдэт байгаа дууч юу лээ? Алд олоосон <laughs> амыг. Тэр биш. Тэр биш нөгөөтг нь Э, нэг cover гэж яагаад байгаа даа шүү дээ. Аа. <laughs> Мөрөөдлийн амттай cover. <laughs> Тэрийн тэг мөрөөдлийн амттай pussy. <laughs> Яагаад яасан яасан ац жаргал юу юу гэж. За за болио болио баярлалаа залуусаа баяртай залуусаа сайхан амраараа залуусаа боогоосоогоор залуусаа баяртай. За за бай.